Príjemný dobrý podvečer, milí naši poslucháči. V sobotu 17. maja sa vám hlásime s ďalším dielom relácia Riadni na niť. A ako ste si iste už e, všimli aj z nášho programu, e, máme mi v pláne pokračovať dnes e, v tom našom miniseriáli, ktorý sa nám už mimochodom spolu s tou dnešnou časťou natiahol na úctyhodných 5 dielov asi to už dnes teda celé uzavrieme. No, skrátka a dobre, od januára tohto roka sa tu e, pravidelne raz v mesiaci stretávame a, spoločne zamýšľame nad podstatou progresivizmu. No a budeme v tom teda pokračovať aj dnes tým, že ja ten dnešný diel začnem tak trošku netradične, totiž o čo ide. Neviem, ale teda predpokladám, že mnohí tí z vás, vážení poslucháči, ktorí nás počúvate pravidelne, tak si iste spomeniete na to, že v tej predošlej časti, pred mesiacom, keď sme vysielali, tak v jej samotnom závere zaznela jedna domáca úloha, ktorú dal Emil Pálež, hlavná to postava tejto relácie, samozrejme, ktorého malú chvíľku privítam. Tú domácu úlohu dal Emil Pálež vám, našim poslucháčom. O čo išlo a akú domácu úlohu, to si pripomeneme v nasledujúcom kratučkom zostrihu sedajšej relácie. Šach treba zakázať, treba mu robiť razie na šachové kluby. Neviem, či ste si to už uvedomili. Zamyslite sa nad šachom, na domácu úlohu. Šach není v poriadku ako hra, <laughs> ale musíte cvičiť tú liberálno-progresívnu logiku a Uh, teda kto na to príde, to je dobrá úloha domáca, tak nech napíše do budúca, že či na to prišiel, prečo šach je absolútne politicky nepripustná hra. O tom sa vôbec ešte ani nezačalo hovoriť. <laughs> Vôbec politicky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 a treba povedať, že mm, e, Emil teda dal, že skúste nad tým porozmýšľať a treba povedať, že naozaj ste sa tejto úlohy mnohí e, z vás, vážení poslucháči, zhostili skutočne poctivo zamysleli ste sa nad tým celým a ja teraz mm, mm, ako nebudem čítať všetky tie maily, lebo oni sa viac menej v tej téze hlavnej opakujú. Prečítam dva za všetky, ktoré teda prišli, lebo ako som hovoril, ono v podstate e, všetci ste písali akoby ten istý dôvod. Takže ten dôvod nám hneď teda, ako, ako to pochopila, že prečo šach musí byť zakázaný, Emil dal domácu úlohu, no a poslucháčka Mariana sa s domácou úlohou vysporiadala takto. Citujem. Teda v úvode mailu nám ďakuje, počúva nás z archívu a tak ďalej. Objavila nás pred dvoma mesiacmi, to si samozrejme vážime, za to sme vďační, aj za to, že tieto relácie sú pre ňu obohacujúce, ako píše. No ale poďme teda k tomu šachu a píše, hneď mi napadlo, že biely ide vždy prvý, teda tá figurka, a tým má výhodu, lebo od začiatku určujú tempo hry. Pri nadstavení v aplikácii šachu sa to dá nastaviť ako preferencia. Ja keď hrám šach, tak chcem byť vždy biela, mám väčší pocit moci a keď som e, niekedy náhodou čierna, tak ma to aj menej baví. Mám taký zvláštny, nepríjemný pocit vopred prehratého boja. Niekto by to mohol brať ako rasizmus, keby to privrovnal k inej farbe pleti. Takže Mariana píše, že šach bude musieť byť podľa progresivistických pravidiel zlikvidovaný práve preto, lebo sú tam biele a čierne figurky. No a pridám ešte teda jeden mail konkrétne od poslucháča Jaromíra. A toto, toto ste, takto ste to, ako, ako Mariana, tak takto ste sa s tým vysporiadali, teda aj mnohí iní, ktorí ste si domácu úlohu vysporiadali. Eh, že teda je to o, to, o tej farbe, eh, farbe figúrok. No a Jaromír v podstate opisuje tie isté dôvody ako predošlá písateľka, ale on navyše ide ďalej, on už aj navrhuje, aké konkrétne pravidlá by teda mali platiť od budúcna v šachu, tak aby progresícov teda nevyrušovali. Takže prečítam ešte na úvod jeho mail, taký trošku dlhší. Píše e, Jaromír, ktorý teda začína tiež tým, že nás sleduje, za to sme mu samozrejme vďační. No a ako sa vysporiadal s domácou úlohou? Nuž tak, takto zapísal som si zo pár poznámok, ktoré mi akoby spadli z neba a ponúkam jedno z možných riešení domácej úlohy, ktorú pre poslucháčov zadal pán Páleš. Aby sa prípadne či dokonca očakávajúc nemusela zakazovať hra šach pre jej rasovú nekompatibilitu s trendom, vývojom dnešnej spoločnosti, navrhujem upraviť jej pravidlá postupne v troch krokoch. Poprvé, obidve skupiny figúrok, zámerne neuvádzam explicitne ktoré, pretože prvú v poradí by som psychologicky skryto uprednosť vlastnil, by som nahradil vodorovne pruškovanými e, s využitím pôvodných farieb a odlišené by boli práve poradím ich striedania sa. Inými slovami, ak by sa figurky jednej skupiny otočili z o 180 stupňov, teda hore nohami, obidve skupiny by sa javili na prvý pohľad takmer totožné. Pre menej vyvinutých jedincov s kognitívnymi schopnosťami, vylučujúcimi vnímanie pôsobenia dvoch rôznych parametrov súčasne by sa zdali byť totožné. A presne touto logikou by sa opravilo aj 64 jednofarebných políčok na dvojfarebné so sústredeným vpísanými striedajúcimi sa obvodovými prúžkami. 32 políčok by malo vo svojich e, stredoch malé štvorčeky jednej farby a 32 ďalších druhej farby. No a nebol by nikto uprednostnený, pretože obidvaja hráči by ťahali naraz, respektíve tak, že súradnice zamýšľaného pohybu figúrok by obidvaja hráči označili v danom časovom limite na svojich elektronických zariadeniach alebo šachovniciach vizuálne od súpera oddelených a výsledná pozícia by sa po vykonaní obidvoch ťahov preniesla na spoločnú šachovnicu. Ak by došlo k stretu obidvoch súperiacich, naposledy pohybujúcich sa figúrok, na jednom poličku. Obidvaja hráči by museli ťa opakovať ale na iné pozície. E, ďalej píše, že v druhom kroku by som zmenil toto dvojfarebné zobrazenie figúrok a políčok šachovnice na dúhové a znova s rôznym zámerom striedania, v tomto prípade už všetkých farieb dúhy, aby boli spokojní aj komunisti v LGBTI. Tieto pravidlá by sa nemuseli ani v nadväznosti na fakty odvysielané v uvedenej relácii ani po 400 rokoch meniť. No a aby, a to už ideme teda k záveru mailu, no a aby bola táto hra aj genderovo vyvážená, navrhujem zrovnoprávniť obidve najdôležitejšie figurky, to znamená, že každá z obi dvoch, respektíve štyroch figúrok si môže v priebehu svojho života, teda hry opakovane, aj počas posúvania sa po šachovnici zmeniť svoju rodovú identitu a teda aj možnosti jej pohybu. Nevylučuje sa stotožnenie sa týchto figúrok s akoľkoľvek rodovo a živočíšno rastlinou materiálnou identitou. Moja inteligencia mi však nepostačuje na doladenie tých pravidiel tak, aby každá hra mala aj svoje riešenie, teda ukončenie iné ako v psychiatrickej liečebni. Tento návrh nových pravidiel šachu odporúčam zaslať na schválenie a doladenie do vrcholnej bábko-hereckej nadnárodnej inštitúcie sídliacej na vrchole pyramídy moci, a ktorá vydáva pre svojich pastierov ovečiek príslušné direktívy. S prianím rozpoznávania viacerých ťahov súpera dopredu, ak ide o hru a s očakávaním aj o zviditeľnenie tých, ktorí manipulujú figurkami našich súperov a dokonca aj s našimi vlastnými, pokiaľ ide o život, pozdravuje a pekný deň praje Jaromír, dôchodca z antidegresívneho <laughs> kúta Bratislavy. Nož také, aj takéto už konkrétne pravidlá nám poslucháč zadal k domácej úlohe. No čo k tomu dodať, milí poslucháči? Snad len toľko, že E, naozaj niektorí naši poslucháči sa svedomito postavili k domácej, úlohu, ktorú, k domácej úlohe, ktorú dostali v podstate od pána učiteľa Emila Páleša v tomto prípade, tak teraz už len treba zistiť, že či ju teda vypracovali správne. A to sa vlastne už o malú chvíľku dozvieme a zistíme, pretože ak nám naše spojenie funguje, tak sofiolog Emil Páleš by už mal byť v tejto chvíli na našej linke, takže ak je všetko v poriadku, Emil, dobrý večer ti prajem. Dobrý večer. Počujeme dobre? Počujeme dobre a to je výborné, že nám toto spojenie funguje. Ja teda dúfam, že aj tie najbližšie dve hodinky, ktoré máme vyčlenené pre toto vysielanie, uvidíme, či tu budú dve hodiny, alebo trošku natiahneme. Dúfam, že teda spojenie vydrží. A len teda dodám, že vám spolu s Emilom nerušené počúvanie Praje z Bansko-Bistrického štúdia Boris Koroni. No, Emil, takže vidíš, počul si, poslucháči ťa počúvli, domácu úlohu si splnili a teraz skúška správnosti, či to trafili. No, povedzme, že nejakú malú pochvalu by si to zaslúžilo e, dobre, ale ešte oveľa viac sa dalo povedať. <clears throat> tak ja poviem teraz, ako je to s šachom. Mm -hmm. Bude to humorné, satirické okienko, ale dobrý humor je vždy polovážne. Takže vôbec najprv musím predoslať, že keby niekomu sa to zdalo smiešne, že to je ako e, príliš nejaké také nevinné, že iba nejaká hra, a, tak treba si uvedomiť tú logiku progresívnu, že oni vlastne často argumentujú tým, že vlastne jazyk tvorí realitu alebo nejaké symboly a náznaky, že vlastne utvárajú človeka, že človek je taký, no však bez ja, takže podlieha sugestiám aj najsubtilnejších vecí. Napríklad keď na značke, že práca na ceste je robotník s lopatou, tak to si neuvedomíš, ale chodíš okolo veľakrát krát podvedome to sugeruje, sugerovalo, že nám, že vlastne to, tú prácu robotníka na ceste môže robiť iba muž. A výsledok potom je, že žiadna žena nekope kanály, lebo sa cíti, ako keby to nemohla robiť. A nevie prečo. No to je podvedomé, ako sugestia napríklad tých značiek. Mali by tam byť aj nejaká žena v sukni, s lopatou na hmm. tom trojuholníku. Alebo, hm, že v počítačoch sú e, disky a tam bol taký zvyk, že bol tam ten riadiaci disk a e, nejaký obslužný disk a boli označené, že master a slave vnútri v počítače, čiže pán a sluha. A voči tomu sa ohradili, že to vlastne sugeruje otroctvo, že má byť pán a a otrok. A že teda sa to musí zmeniť vnútri v tie súčiastky. Alebo napríklad celé to, ten boj o tie zámená mužské a ženské a keď sa hovorí ja neviem, že významní vedci sveta, tak e, keď nepovieš, že musíš vždy vymenovať, že významní vedci a vedkine, lebo keď to povieš, že vedci v mužskom rode a teraz všetci to počúvajú, tak potom my vlastne uveríme, že ženy nemôžu byť vedkine. A tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tým len chcem predosvať, že taký šach, keď sa hrá e, všade, tak podvedome vlastne načkrtáva určitý svetonázor. A že to nie je vôbec nevinné, lebo ľudia pod vplyvom toho potom vlastne ži, tak žijú, a usporiadajú tak spoločnosť, lebo však tá šachovnica to je model spoločnosti, to je taká jupiterská hra, tam je vlastne celý akoby ten kráľovský dvor so všetkými, veže sú mesta a jazda a kňazstvo a tí rovníci, ktorí pracujú a tak. No a <clears throat> ja som sa teda ako, pretože chcem byť dobrý pseudoprogresívny liberál som sa horlivo zamyslel a v, tom, v, tom, v tej horlivosti som zistil, že šach má kompletne všetky znaky politickej nekorektnosti bez ozvyšku a že vlastne v šachu je to koncentrované zlo a dokonca, že asi šach je vlastne prapričina všetkého nešťastia na svete, lebo neviem, kde inde sa sa skoncentrujú všetky hriechy e, ako progresívne. Tak e, asi 15 ich tu mám. Prvý, samozrejme, to tá naša posluchačka dobre našla. Poprvé, šach je rasistický. je úplne evidentné. Sú tam čierni a bieli, pričom bieli sú privilegovaní. Bieli má prednosť, lebo má právu prvého ťahu a čierny je diskriminovaný. A tá, tá diskriminácia je, predstavte si, že reálna, lebo naozaj biely vyhráva až v 55% e, hm. ťaho, hm. akoby v partii, čo som, ja <laughs> som si to teraz zistil, by som to nebol veril predtým. 52 až 6, a, ale že aj, a není to len Čiže je to naozaj sná výhoda a dokonca aj počítače, keď hrajú po, proti sebe, tak je to takmer 55%. A ten počítač je naozaj taký nestranný, že hrá každý rovnako. Takže od 1500 rokov, od vzniku šachu, mali bieli výhodu. Takúto veľkú. Lebo vlastne mali a... právo prvého ťahu a tam sa to áno, zrejme potom odzrkadlo ten zvyšok. A čierny mm. prehrával vždycky. No. A teda e, kompenzácia by mala byť, že teraz by mal najmenej do roku 3500 e, ťahať ako prvý čierny, aby mal tiež túto výhodu ako očkodné, ale plus akože, aby, jak sa to volá, tá pozitívna to opatrenie... Pozitívna by som... diskriminácia ja, oni majú na to nejaké dobré slovo, aj som zabudol nejaké afirmačná akcia, že mhm. ešte ako pridáš, aby, že nestačí zrovnoprávniť a tak, tak by som možno uvažoval aj o tom, že by teda čierny mal navyše nejakú tú figurku, aby teda sa mu lepšie hralo. A čiže ja vlastne, keď si to, toto, keď vám vymenujem tie ďalšie, na, na konci poviem teda, že čo, čo treba urobiť. Poprvé rasisticky. Teraz po druhé je sexistický a patriarchálny. Lebo vlastne král je najdôležitejšia figurka, muž. Král sa nedá vyhodiť, od neho závisí celá hra je rozhodujúci, čiže je do, najdôležitejší je tam mužská figurka. A dáma sa dá vyhodiť. A dokonca šachisti navádzajú na práve ten, čo nedávno sme zaviedli, zločin na femicídu, že v šachu sa považuje za, za, za jeden z najlepších ťahov, keď sa ti podarí vyhodiť dámu, ženu a len preto, že je žena. A dokonca na to máš zvláštne slovo garde, že ako keď už hrozí tej, tej ako žene na šachovnici vyhodenie, na toto šachisti vychvalujú. No vieš, že to potom, e, keď sa to takto berie, tak potom samozrejme, že je mnoho vražd žien a tak. Hmm. Začudujeme. A takže to je druhý hriech. Um, tretí, čím by som pokračoval, ehm, napríklad, keď sme pri hentom, no je homofóbny, samozrejme, po tretie, uh, sugeruje binaritu pohlaví, čiže ten, ten, ten veľký ako hriech, že teda sú iba dve pohlavy, alebo je tam iba kráľ a kráľovna. A na obidvoch stranách. A to potom ako vyzerá, že teda by to tak malo byť. A preto by sa to malo, malo by sa to odstrániť, ako narušiť tú binaritu, napríklad, mm. že by tam boli najmenej tri figurky, by sa dalo vyriešiť takže intersex, mm. že by bol jeden intersex akoby vládca, no hej, a no, by traja. A plus by som ale ešte lepšie zaviedol, že by e, bola, na jednej strane by boli dve dámy, ako by vládli, ako zosobašené a na druhej dvaja králi, aby to bolo aj, že e, ako teraz namiesto toho, aby sa to na vyváženie proste homosexuálny pár. No a najlepšie by bolo, keby ten biely mal tie tých dvoch králov a čierny by mal dve, dve dámy. A teda by nemal kráľa a tým pádom by nemohol dostať šach ani mat. A čierny by nikdy neprehral. Mm. To by bola taká ako malá výhoda, ako vedľajší na Mm. Tu, tu len taký drobný, akoby drobný mm, ne, doplnenie, že ja som si to, Emil, neuvedomil, ale naozaj to je pravda, že to môžu ľudia intersex eh, hrajúci šach my sme to ešte doteraz nikdy sa nezamysleli nad tým, že ako oni pri tom môžu trpieť. No, Víš, môžu mať tam, zlé pocity. Naozaj, že im to môže spôsobiť riadne traumy tým šachom, lebo proste iba dve pohlavia sa tam pohybujú a on teda by tam bol rád, keby aj tam intersex bol za, zastúpený. Tak ďakujem, že si na toto poukázal, lebo to je vážna vec. No a to sme iba pri štvrtej veci a piata vec, ktorú vyberieme. No, sú tam také, 5. 6. by bolo, že je diskriminačný a sú tam diskriminované ako menšiny alebo väčšiny a je elitársky. Lebo máš tam ten kráľovský dvor proste, akože sú tam, je tam šlachta proste, rytier, kôň a tak, strelec a, a kráľ, kráľovna a obyčajní pešiaci. To je taká nerovnosť, čiže dobrý by bolo to Ehm, buď, buď napríklad pešiaci sú jediní, ktorí ehm, nemôžu ťahať dozadu. Každá figurka môže ťahať dozadu, ustupovať, len pešiaci nemôžu. Takže by som to zrovnoprávnil, že aj pešiaci by mohli ísť dozadu, pri najmenšom, alebo ešte lepšie vôbec zrušiť elitárstvo, že by bol len jeden typ figuriek a, a všetky by mohli ťahať rovnako. Hej, hej, a no, to bolo by to, tým no. by sa úplne odstranila diskriminácia, mm. tým by sme vyriešili piatý bod. A, šiestý bod. Aha, no, tu som mal také dva body možno, že je príliš karteziánsky ten šach, lebo vlastne tá pravouhlá súradnicová sieť to je e, akási karteziánska európsky spôsob myslenia, to je, to, to je ten zlý. Tak e, a, a tiež tá čiernobielosť a tak, no to, čo navrhoval ten druhý náš poslucháč, tak som uvažoval nad tým, že tiež, že či teda neurobiť nejaké, zrušiť tú štvorcovú sieť, teda zrušiť tú dvojfarebnosť a dať tak slobodne nejaké, ako on hovoril, dúhové alebo strakaté mňa napadli a že aj namiesto tých štvorčekov čiernobielých by boli také strakaté machule, ako ľubovoľne náhodne na šachovnici a, a figurky by boli ako pestrofarebné. A to by bolo veľa krajšie. Mm. A, a to je taký ako vedľajší bod, ale ešte sú tu vážne obvinenia. Je šach, je o, podozrivý z týrania zvierat, lebo kone idú do boja a aj zahynú v ňom. Kone buď vyhodiť preč odtiaľ, alebo teda v tých, neviem, v angličtine je to rytier, knight, ten kôň, no ale ide na koni a, a, a to je zase to elitárstvo, takže vôbec to nejako asi, asi treba vyhodiť tú figurku alebo ich všetky zrovnať na obyčajných ľudí. Um, a aby bola rozmanitosť, tak dať tie pestré figurky, ale zároveň ma napadlo, že či by som ich nemal <laughs> všetky zglobalizovať, že by všetci boli šedí a <laughs> mohol by každý ťahať potom každú figurku. A to je také okrajové, ešte tu mám veľmi vážne tie obvinenia a to je to, že šach je islamofóbny to je dosť zlé. No, vieš mm. ako? Nie, no, ako? No, lebo ten, čo my voláme strelec, to je v Nemčine, to je lojfer, čiže bežec, ale v angličtine je to bishop, to je biskup. Aha. No, no a biskup je kresťan. Mm-hmm. A čiže vlastne kresťania sú na šachovnici a moslimovia tam nie sú, tí sú úplne vylúčení. Takže ja navrhujem aby sme vyučili biskupa a bude sa to volať muezin. <laughs> Tým by sa to mohlo, akože by sa, alebo aspoň jeden nejaké iné náboženstva tam pridať. A... No, no tam by si mal potom ale Emil viac tých náboženstiev dať, lebo to zase by bolo iba dva, no neviem, či to stačí. Vieš, tam potom zase budhisti, či by neboli nejak... No tak by každý mal svoje. Mal by tam mať každý svoje niečo. By bolo, no. pribudli by figurky. No. A ešte potom ateisti by tam mali mať niečo svoje, lebo za zabitom, vieš. Aj oni boli zastúpení, tak asi nech tam je každý radšej, by som povedal. No, ale teraz ešte dve hrozné obvinenia. Šach je fašistický. U. Vieš ako? Netuším. No tak si sa nezamyslel nad tým, že prečo práve 8x8 políčok? Je takto. Veď 88 je kryptozápis, to sú dve 8 a 8 písmeno ABCD, to je Heil Hitler. A to vieme, že aj súd potvrdil, že to je tak. Nie? Veď s Kotlebom dostal tú tu nejaké odsudenie za to, že použil číslo. Počkaj, tam by mohol a... niekto jemne príčetný povedať aj, počujete, že ale šach vznikol ešte dávno pred Hitlerom. To sme... Ale to nemôžeš <laughs> tak. Vieš, to, to, dajme súdrohovi Žižkovi aspoň nejaký gulomet do ruky, že, ne, že... Proste 88 je Hajo Hitler, je to fašistické. Čiže týmto sa nezaoberať, hej? Že to by bola blbosť no. riešiť historické tieto veci, že to dajme bokom. Ne, to, to, <laughs> akože pre jednoduchých ľudí toto nie takto intelektuálne. Proste sa odsudí a hotovo. A čo úplne najhoršie teraz, že šach je vyslovene proruská hra. Je proruský. Hm. Vieš, ak... No. <laughs> Ne, ne, neviem, Milo. Neviem, lebo nič no, červené tam však. nevidím na ňom, <laughs> ale asi to nebude o farbe. Ale však sa zamyslí, že v šachu vyhrávajú vždy Rusy. To je to, to, to proruské je zlé. A e, veď celé druhá polovica 20. storočia tí svetoví šampióni je, tak myslíš, aha, v, v šachu Kasparov. sa volali ako? Karpov, Kasparov, Botvinník, Smyslov, Spasky, Kramník a, a len tri roky bol Američan Fischer z celého polstoročia boli nepretržite Rusy svetoví šampióni. Takže na šachu musí byť niečo strašne zlé, keď v ňom vyhrávajú Rusy. Keď si to spočítaš celé, tak šach, vlastne veľmajstri šachoví sú vždycky muži, ani jedna žena. Čiže totálne sexistickí belosy ani jeden Černoch není šachový veľmajster. E, totálna ako rasizmus a ešte k tomu sú to Rusy, čo sú najhorší, najhorší nepriatelia. Ty, ale tam sa to fakt strašne... Tam sa ti veľa toho zla pospájalo naozaj. No to je úplne koncentrácia všetkého zla, ten šach. A, e, a, a ešte tu mám, že šach nie je inkluzívny šach diskriminuje mentálne zaostalých. Ty si nemôžu zahrať. Že má príliš náročné pravidlá, vyžaduje mm -hmm. mysli. Mm -hmm. A ako si má zahrať ten k tomu, komu to veľmi nejde rozmýšľať? Tak preto, už preto by sa mali šachové pravidlá zjednodušiť. Mm. A na nejaké veľmi jednoduché, že treba ťahať nejako ľubovoľne, alebo iba tak, hoci ako. A a vôbec jeden čitateľ mi napísal, že dospel k tomu, že buď zjednodušiť úplne pravidla šachu, alebo že nakoniec by doporučoval, že šach úplne opustiť, aby sa ľudia namiesto toho dívali na televíziu. No, no asi tak. Si by to bolo lepšie, lebo Takže to je indoeurópsky tiež, mm. vieš, to tiež je zle, že indoeurópan je človek, ktorý sa identifikuje tak, že je to ten, ktorý myslí mm. a, a šach je, je jupiterská hra, taká, taká indo, indoeurópska a, a, mm, a no a to teraz je predsa politicky v trende no. že to chceme zrušiť, takže no šachu máš skoncentrované všetky tie veci. Ak sme no, teda uznali, že matika je, matematika je rasistická, tak už k tomu naozaj od, odtiaľ nie je ďaleká cesta k tomu, že rasisticky v tomto smere je aj, aj šach z tohto hľadiska, takže naozaj to... No, neviem, čo by si našiel, kde máš skoncentrované všetko. No. Všetky tie ako liberálne hriechy. Hmm. Takže ako dobrý liberálny progresívec navrhujem kriminalizovať šachovú hru, rozprašiť, teda nariadiť úplnú zmenu pravidiel, nejaký taký veľmi zjednodušený šach, respektívne doporučiť dívať sa na televízor namiesto hrania šachu. A keby nejakí šachisti sa stiahli do podzemia, aby boli tajné kluby, kde by sa hralo, tak by sa robi, robili razie, aby sme ich zatýkali. <laughs> no. A udávali by sme, že tam v pivnici hrajú šach a tak. A nabehla by kuklači a prepadli by ich priamo pri čine. A zhábali by figurky a tak. Hmm. Hrať by sa mohli len tie šachy, čo by boli teda už upravené, tie pestrofarebné na tých machuliach. Nejaká, nejaký okyptený šach smiešný by sme dovolili a hovorili by sme, že to je ten, ten pravý šach. <laughs> Ale keby ľudia, že by ich to nudili, nudili by sa, by sa im to nechcelo hrať hmm. a hrali by ten pôvodný šach, tak to by sme, na to by sme vyčlenili peniaze, aby policia ich, ich naháňala. Hmm. No áno, lebo inak tie stereotypy nevykopeme zo spoločnosti, tak samozrejme. No ono to iste bude znieť mnohým pritiahnutie za vlasy a že srandujete tu a čo tu tárate za hlúposti, no ale že pozor, že to vôbec nemusí byť že, že vec, ktorá sa nemôže udiať v dohľadnej dobe. No ale veď mi vysvetlíte, keď, keď symboly ovplyvňujú ľudí až tak silno, že človek neodolá a zmení názor, svetonázor, tak potom aj šach treba zakázať, však buďme dôslední. Hmm. No, No, takže to máme. Máme tak, domácu úlohu, tak bola, v nej, bola, a... bola vypracovaná úloha, ale teda poslucháči zistili, že do budúcna sa treba trošku hlbšie zamyslieť nad týmito vecami, lebo trafili len, len tie úvodné také tie ako keby najľahšie veci, ale že teda e, tie ďalšie, čo si spomínal na tie ľudia si už teda nejak ne, nespomenuli, ale teraz už mnohým, mnohým svitlo. Dobre, dáme si, dáme si po po vypracovaní teda tejto domácej úlohy hudobný predel a po ňom teda budeme v téme pokračovať. Ja len teda poviem, že ak teda chcete, tak na samozrejme mail napíšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo na našu internetovú stránku, na to zelené tlačidlo otázka do štúdia. A som si tak povedal, že dnes si urobíme takú výnimočnú hudobnú uh, hudobný obal tejto relácie, že by nám tu mohol niečo zaspievať Žiarislav. Ja dokonca mám pocit, že sme Žiarislava tu ešte nikdy nemali, ale ja si myslím, že Žiarislav nemá ďaleko Gemilovi Pálešovi a zase Emil Páleš Žiarislavovi, každý zo svojho uhla pohľadu, ale ten Žiarislav urobil také zaujímavé CD, to svoje posledné a spieva tam o veciach, ktoré možno sa nám aj hodia práve k tomu, o čom sa tu dnes zhovárame, o čom sme sa zhovárali tie tie minulé relácie, tak prvú pesničku, ktorú si od neho dáme, sú taká, že staré, staré časy dobré, že sa už dávno minuli. Tak si poďme zahrať a potom pokračujeme. Yeah. takéto zaujímavé spojenie som tu dnes vymyslel Žiarislava Zemilom, <laughs> hoci ani o tom obaja nevedeli a neveria, nevedia. A takto sa tu vlastne zišli na jednej, e, v rámci jednej relácii Žiarislav hudobne, Emil e, hovoreným slovom. Ako som spomínal, budeme v téme pokračovať teda po hudobnej prestávočke. Len teda pripomeniem tým z vás, ktorí možno ste neskôr prišli k tým zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, tak e, v tejto chvíli ide v Slobodnom vysielači relácia eh, na Niť a my dnes teda pokračujeme piatým, asi už naozaj záverečným dielom, v ktorom sa spolu s Emilom Pálešom zhovárame o podstate progresivizmu. Úvodnú časť sme teda venovali domácej úlohe a teda pokračujeme Emil ďalej. Tak e, musíme to stihnúť urobiť záver, lebo 5 relácií stačí. Takže idem k takým tie okruhy myšlenkové k takým posledným okruhom, ktoré to nejak zaokrúhľujú a definitívne uzavierajú. E, hovoríme stále, sme začali tou myšlienkou, že sa akoby nasťahoval slnečný démon do tohto politického hnutia, ktorý vlastne chce vymazať ľudské ja a bez toho ja, bez stredu duševného, bez chrbtice, bez toho vlastne odtiaľ sa odvíjajú všetky tieto absurdity. Čo sa nakoniec dá povedať, lebo viete, mať chrbticu a mať charakter, to je proste zaužívaný slovný zvrat, že to charakterizuje celé toto pseudo ako slobodo liberálne hnutie, úplná mm, bezcharakternosť a e, úplne žiadna zodpovednosť. E, ste to na, na všetkých stranách vidno um, takéto úplné spovrchnenie um, ktoré vidno v tom, že jak sa menia pomery, tak kam vietor, tam kabát. Proste nie, tam tí ľudia nemajú vôbec žiaden názor, to, oni sú proste vnútorne dutí a keď sa on, oni len niekde chcú byť akože odmeňovaní za nejaké príslušnosť nejakej skupine, e, kde si pokladajú za svoju povinnosť len jakoby posluchať, posluhovať, proste pláziť sa a dúfať, že budú odmenení. A potom, keď sa to <laughs> začne meniť alebo rúcať, tak to musia byť teda riadne zmetení. Každú chvíľu im nevadí proste tá bezcharakternosť je to, že vy nemáte nás, vy každú chvíľu poviete opak seba samého a vôbec vás to netrkne, že by ste sa nejak hambili alebo niečo. No, <clears throat> tých príkladov by bolo nekonečne, proste ja som, nejaké som si to napísal. <laughs> Napríklad, že ešte nedávno boli tie demonstrácie, že musíme byť proatlantickí, že proste proatlantická orientácia bezpodmenečne inak Hitler, apokalypsa, e, musí byť prevrat štátny a tak a zrazu, ale tam <laughs> nečakane skončili voľby inak, než si želali a Trump je pri moci. A teraz zrazu totálny zmetok, tak zrazu, máme, zrazu ten musí hlásať, že máme byť protiatlantický, lebo Amerika sa s, s, priklonila na inú stranu. Tak čo ten chudák, ten progresívny e, troll vlastne má robiť, keď on z týždňa na týždeň musí vlastne zrazu hlásať a demonstrovať za opačné veci. No to isté s Ukrajinou, však čo viem, zoberiem český prezident Peter Pavel. Tak najprv proste mm, vyzerá veľmi slušne na vonok a má pekne oblečený a tak a, a vlastne oni ho majú na diaľkové ovládanie. Proste najprv je, že žiadne neviednávať, to je zradca, vlasti zrada, Ukrajina zvíťazí, porazí Rusko a tak ďalej. A potom už keď prehrávali minulé leto, tak začal posúvať z mesiaca na mesiac, že, no, že mier je ilúzia, že to nepojde že keby sme ho chceli a potom, že keby aj bol, že by bol nespravodlivý a potom už na jeseň, že no tak áno, že ale musel by byť realistický a v decembri, že on chce hovoriť o miery, keď no. už Rusi veľmi rýchlo postupovali, takže on chce mier. A tu nie len Petr Pavel, ale všetci a, títo ale, politici. No ale to západní. znamená, že e, všetci, že Peter, český prezident Peter Pavel je zradca a je Putinov agent lebo každý, kto chcel mier, bol Putinov agent, lebo pomáhal Putinovi. Ja to vôbec im nevadí. Uh, No oni tá, vieš, z večera do zobere. rána otočili o 180 no, stupňov no, no, a, a ľuďom to nevadí. Vieš, ľudia, no, ľudia sú tí, ktorí... Poko, no, dobre. Na tom si len treba všimnúť, že oni nemajú nejaký vlastný názor, ale že to proste prídu inštrukcie, že teraz takto, teraz hen mm. tak. Mm. Raz, že žiaden plyn, že musíme brať od Ameriky plyn. Teraz nedávno Brusel zase otočil o 180 stupňov, že jak sa zlákli, že Trump je tam a bude nás vydierať pomocou plynu, tak povedal, že tak ideme späť na rúsky plyn. Takže my sme vyhodili všetky plynovody do vzduchu, e, teda jediný, čo sa nepodarilo Ukrajincom vyhodiť do vzduchu a z, aj s Američanmi alebo s kým, s Poliakmi bol ten Turk Stream, ale, ale ten chceli vyhodiť do vzduchu, len, len to zostrelili tie dróny Rusy. Takže a potom zrazu, že chceme ruský plyn, pretože Trump nás mohol vy, vydierať vlastne tým svojim skvapalneným plynom. A teraz zase už to nejak otočili. Proste to je ako, ako, ako po, po, pobláznený, proste každú chvíľu niečo iné. Keď sme hovorili mnohí, však aj Chmelár alebo niečo, alebo Fico potom, že, že Európa by mala byť vojensky samostatnejšia a nie stále byť prívesok NATO a, a sa, tak, tak bolo, to bolo hrôza, apokalypsa, že Fico je, je šialenec a, a tak ďalej, demonstrácie. No keď to potom povie Trump a po ňom Macron, Merz, Tusk, Kalasová, Lajenová, no tak zrazu to nevadí o rok neskôr. Zrazu je to normálne. Čiže to, čo to znamená, že to není názor, že by sme mali, nemali byť vojenský nejakej, povedzme, Európa samostatnejšia. Oni nemajú názor, oni majú vždy ten názor, že čo v Bruseli im povedia raz je to tak, tak oni vykrikujú za ten bruselský názor. A keď to otočí, tak, tak, tak znova vykrikujú za bruselský názor. Aj keď je opačný. Hmm. Lebo oni sú proste ako, to, to je armáda bezduchých ľudí, ktorí sú proste platení za to, že vykrikujú, čo dostanú akoby no, inštrukciu. No ale toto mi je povedz, ja som sa ťa podľa mňa na to pýtal v minulých reláciách, ale už si nespomínam, ale to myslím, že ty, lebo, lebo toto je vec, ktorá mňa naozaj akoby šokuje na týchto ľuďoch, naozaj tieto, tieto otočky o 180 stupňov, že večer tvrdili niečo a ráno diametrálny presný opak, no ale že Mňa, mňa na tom akoby fa, do, dokonca tak zvrátenie fascinuje, že ako sa to s ľahkosťou dá urobiť. A to teraz podľa teba tí ľudia akože vedia, oni si to uvedomujú, len to v, vedia ako keby v sebe tie prípadné výčitky svedomia potlačiť. Alebo to u tých ľudí mohlo zajúť už tak ďaleko, že oni si to ani nevšimnú, že... To je, ja, ja neviem, to je asi odstupňované a smeruje to k tomu, čo som niekde asi rozprával, tie apokalyptické kobylky, že tí ľudia budú mať naozaj výbaz, vymaz, povedané ja a že oni ne, nemajú myslenie, nemajú čest, ne, že oni nebudú už chápať, že prečo by to bolo zle. Mm-hmm. Ja som mal príklad na... Ja som cez revolúciu bol na vojne. To, to bol veľmi pekný príklad a dostal, ako dobrý vojak som sa dostal na vzornú rotu, lenže vzorná rota bola vzor socialistickej, tak sme mali e, takého vzorného veliteľa roty. A, e, a v ten rok prišla revolúcia, zrazu padol socializmus a išlo byť akože kapitalizmus a on najprv bol prísny a všetko a tak ďalej a to akoby taký trochu fanatický a taký angažovaný a, a problémy som mal ja, že išiel ma, išli ma zavreť, že som kritizoval socializmus a Zachránilo ma len, že som učil angličtinu jedného plukovníka na štábe, tak ten povedal, že, ale že nie, že to je neškodné, lebo ma udali, že som žiakov učil, že není to dobré. <laughs> a, a prisahali sme, teda ja ako kto, že mali sme všetci prisahať na, na vernosť Sovietskému zväzu na väčšie časy. A teraz nesmeš ani ruské vajce kúpiť a pritom koľko tu je tých, čo oni prisahali na to. A, a ten, tento náš vedúci roty proste sa zlakol, že idú ho vyhodiť. On bol vojak z povolania a nevedel, čo bude robiť. A tak začal chodiť za nami, absolventmi, vyplakávať, že počujte, že myslím, že ma vyhodia, že teraz budú vyhadzovať komunistov ako z armády a že čo ja budem robiť. A hovoril, a, ale to bolo úprimné že on povedal, že počujte, ale že myslíte, že, že jak to bude, že čo bude so mnou teraz, že ale veď prečo by ma mali vyhodiť? Veď ja som dobrý vojak, veď ja som e, robil, čo mi povedali, keď bol ako socialistická republika a ja aj teraz budem robiť všetko, čo mi povedia. Mm. Mm. A, a, ale on nebol iba vojak, on bol aj komunista, ale on úprimne povedal, že veď ja budem robiť, že čo sa má robiť. A nie, že, že to není jeho úloha rozmýšľať, že, či to je správne. A my sme na, na 89. na Vianoce bol nástup, išli tí praporčici domov, on mal prejav a v tom prejave povedal všetkým, som stáli sme tam všetci a že dúfam, že všetci sledu, sledujete televíziu a viete, že teraz je nové myslenie už a takže a každý a do nového roku s novým myslením. Rozchod. <laughs> No, hej. On sa dozvedel v televízii, že je nové myslenie. A už naň A, a všetkým podriadeným uložil, že to majú teda sa snažiť a že teraz treba vymeniť myslenie. No, no tak, hej, tak toto je to odpoveď. ešte bol taký, to, to on ešte bol teda, po, ešte, ešte by som povedal, že taký úprimne poctivý prípad, lebo tyto tu, to je, No, e, aké tu mám ešte príklady, že um, no, nechcem, že, že tá bezcharakternosť, že klamaním stále burcovať, že že Korčok burcoval paniku, že Fico chce vystúpiť z EU, ale však ne, nechcú vystúpiť z EU. A, ale oni majú také čudné poznámky, že vlastne keď neposlúchaš ako úplne bez ducho, takže vlastne nemáš byť v EU. Ale tým vlastne oni hovoria, že my nie sme členovia, že my sme otroci v Európskej únii. Že my máme iba poslúchať a nie sa podielať na, na utváraní obsahu Európy. Takže de facto si to musíte vyložiť, že všetko má svoju logiku. Áno, ale za, tým, za týmto účelom pán Korčok a jemu podobný aj pretlačajú, aby sme prišli o tie posledné práva veta, ktoré ešte máme. Oni sú s tým ja, uzrozumení. Áno, že to všetko má logiku. No, oni sú vlastne. s tým vlastne. uzrozumení, že to no. naozaj ako v, v rámci akcie schopnosti Európskej únie, že toho sa my musíme vzdať, lebo toto brzdí Európsku no. úniu, takže to oni ako áno. Že? Je to také, ako to odejú do falošných hesiel, ale nakoniec, keď sa zamyslíte nad tým, alebo tie dvojaké metre, to sme spomínali, ale napríklad dobrý dvojaký meter, že v 67. Izrael urobil 6-dňovú vojnu, zautočil na susedov. A to bola preventívna vojna, takzvaná. Oni, oni zautočili, zničili lietadla egyptianom, alebo kto ich to chcel, Arabom, čo ich chceli prepadnúť. A povedali, nebudeme čakať, až budeme v nevýhode, ale udrieme tesne predtým, než oni stihnú začať vojnu. A že, tak ja neviem, či to je dobré alebo zlé, ale akceptujeme to, že to bolo správne. Podporujeme Izraela tak, však celý čas. A, a, no a keď Putin robí preventívnu vojnu, tak je to zlé. Však my, my, sme, vy, my sme vyhlasili, že Putin, musíme, na, mu, musíme zvrhnúť režim, že ideme zvrhnúť režim v Moskve a začíname vyzbrojením Ukrajinou a tak ďalej. No tak Putin si povedal, že tak ja začnem vojnu, kým ešte je čas, kým ešte sa to bude dať zvládnuť, než budú jadrové hlavice, akože Ukrajina plná a budú ma totálne vydierať. Takže urobil preventívny úder ale my sme otvorene hovorili, že chceme dobiť Rusko. No, vieš, pán Korčok, keď už ho tu spomíname, by ti povedal, že no, tak toto teda, pán, pán Páleš, tu sa mýlite, tí Arabi chceli naozaj zautočiť na Izrael a Izrael sa len bránil, ale Ukrajinci predsa na Rusko neútočili. Nikto Nie, ja nehovorím nerobil. o tom. A, a, ja, a to, že ja potom, no, vieš, že poč- to je obraná aliancia pán Páleš, my nikomu neubližujeme, my sa brá, my brá, bránime Ukrajinu, neviem čo, my sme nič tým Rusom nerobili, vôbec no, Rusi e- nemali dôvod zasahovať preventívne. Tak, vieš, toto. No áno, ale, veď, ale to je v rozpore s tým, že sme povedali, že chceme zvrhnúť režim v Moskve. No. Čiže no, stačí k tomuto. Uh, No a to potom takí tí všetci tí vlajočkári proste eh, eh, dobre, toto bolo niečo k tomu ešte hm, no idem ďalej, že vlastne ďalší taký okruh som si tu dal, že Čakaj, mám tu ešte niečo červeným. že aj tu mám ešte takú drobnosť, že tak v Európe nám nanocujú islám a v Afganistane že majú, inšt, mali inštitút pre rodovú rovnosť a inklúziu. Však <laughs> to, to není islamofóbia, že to znamená, že sú vyslovene nepreteľské inštitúcie na vykorenenie islamu e, v Afganistane, akože tam zakladajú, tak proste tak aký majú názor vlastne? Či chcú všetko iba rozvrátiť? Že v Afganistane urobiť uh, ako západné veci a v Európe urobiť islamský kalifát alebo proste e, to je e, ja hneď prídem k tomu, že tie veci akoby nedávajú zmysel ale oni majú zmysel lenže iný než sa ako než to vyzerá na vonok a tu mám celý okruh takých tém, že je to zvrátenie zmyslu všetkých vecí proste ešte aj ten komunizmus alebo fašizmus mali nejaké ciele, akoby nejaké, no, aj keď, ja neviem, násilné a zlé a jednostranné, ale toto je také zvláštne, že ako keby ten klasický západ je vybudovaný na tom, že všetko, všetky veci okolo nás majú svoj logos, svoju ideu, ktorá je dôvodom bytia každej veci. Čiže všetko má myšlienku, to sa verilo, že aj, aj Boh stvoril takto, aj prírodu a a to bož potom človek, keď niečo robí, tak, tak mm, robíš nožik na rezanie, auto na, na to, aby si sa dopravil niekam a všetko má nejaký zmysel, od čoho sa odvíja vlastne celá tá funkcia a ten, ten mm, jak je tá vec uspôsobená. A teraz to, čo človek pozoruje, že títo progresívci, že oni všetko zvrátia od od samotného zmyslu, čiže to úplne rozvratia, takže to musí zaniknúť. Že povedzme, keď Eurovízia predsa bola o tom, že tam sa mali ako hodnotiť e, nejakí začínajúci speváci podľa kvality toho umenia. A oni to použijú na to, že aby presadzovali svoju agendu. Takže nejaký ten drag, dračí, drag queen, tá Končita Wurst vyhrala pred 11 rokmi Eurovíziu, proste čisto kvôli tomu, že aby bolo, že nejaký, nejaké iné, iné netradičné pohlavie, že je umelecky dobré, lenže tým vlastne tú Eurovíziu zničím, pretože keď tam budem dávať E, e, e, svojich kandidátov, že proste tam dám nejakého, ja neviem, trans človeka, mm. ako tohto a aj keď zle spieva, tak, tak to môžem zabaliť. Proste tá, tá súťaž nemá to zmysel ako súťaž proste spevu. Univerzita, to sme hovorili, stráca zmysel, keď sa tam neskúma a nehľada pravda, keď je to propagandistická organizácia. Sú, súdnictvo, celé súdnictvo stráca zmysel, keď nie je o hľadaní spravodlivosti, ale je to nástroj represie, že ako šikanovať politických odporcov. A to vidíme, že sa totálne ideologizuje, že o, tu sa vrátim k tým, však oni súdnu moc zvrátili na to, že používajú na čisto politické stranické ciele. Že keď Trump kandidoval, tak v Kolorede mu súd zakázal kandidovať. Čiže proste nemôže byť kandidát. Hmm. Aby náhodou nevyhral. Keď Musk začal pomáhať Trumpovi v 23., tak ministerstvo spravodlivosti dalo na SpaceX, na jeho firmu žalobu, že je, že je nemorálny, lebo že nechcel zamestnávať azilantov a utečencov nie, k tomu ja som sa vyjadril, že to je drzosť, aby niekto sa mi nanútil do firmy, že ja v súkromnej firme musím, príde mi, že ja musíš zamestnávať mňa. Lebo ja som utečenec od nieka a neviem čo. Tak to je, to je blbosť. Alebo, mm, počkaj, čo som tu mal za príklad? Ešte zelený. No, kazenie zmyslu veci. Teraz prejdem, mám tu príklady z filmov. Že Jedne, jeden z tých, že ja som už mal kedysi v Sofii v 13. a 12. takú sériu článkov, že, že ako sa krivia rozprávky, to už v 90. rokoch. A že prečo tie pôvodné rozprávky mali, obsahovali nejakú skutočnú duchovnú múdrosť a, a to sa úplne vytracalo už v tých Disneyovkách a tak sa to niekde posúvalo úplne do, do takého plitkého prázdna a teraz už to dosiahlo taký stupeň, že už to každý vidí a už krachujú vlastne tie, tie hollywoodské progresívne rozprávky. No, nedávno bol vrchol s tým, že bol jeden ten český herec rozprával snehu Lienku v progresívnej verzii mm. a začínala tým, že Snehulienka, čiže Beloška, je vlastne geneticky vadná lebo je niečo ako albinka a nemôže ísť na slnko a je príliš biela a že jediné, jak by sa <laughs> mohli vyliečiť jej deti, aby nezdedili tú dedičnú vadu belochov, je, že musí mať teda svadbu s Černochou, musí si vzať Černocha. A no všetko také prekrutené, aj tí trpazlici, proste žiaden zmysel to nemalo. Um, Teraz práve bola tá najnovšia, keď zoberete, z 1937 bola prvá Disneyovka Snehulienka. To keď si pozrete, to je kvalitné. To má proste kvalitu. Tam vidíte ešte aj tie takú tú intonáciu, tú mimiku. Proste tam je taký ľudský rozmer. Mm -hmm. A teraz 2025, k tento rok vyšla tá progresívna ultra super snehulienka. Áno, taká tmavšia. A, <laughs> taká tmavšia. A je, je teda tmavá, ale vôbec ja som to nevidel, ale že má všetky tie, že žiadneho muža a žiadne ženskosť a, a ja neviem, čo tam nejaká rovnostarsko, komunisticko, bojovnicko, neviem aká. No ale že to pre, prepadá. Áno, áno, že, že obrovský. Vôbec, tak, no. tak otrhnuté od tej intuície, čo ľudia v rozprávkach hľadajú, že to nemalo zmysel. A to isté sa stalo, to je proste ukradnutie rozprávok, že e, tie, tie Tolkienovské filmy, že niekto točil nejaký film, že Dom dráka, a tam elf bol černoch, že pre zmenu. Však elfovia sú vždy takí tí severskí, tí bieli, jak tom pánovi prstenov, tak dali černocha. A, a niektorí, akože jak môže byť o v Černoch? A Vúpi Goldbergová, mudrlandka, hovorí, že to je predsa úplne jedno, že tie postavy sú aj tak vymyslené, neexistovali, tak to je jedno, či dáme Černocha alebo Belocha. No, tá tiež má v hlave slamu. Hmm proste to není jedno, lebo to ne, nejde o to, že, či, že neexist, či existovali. Tu ide o to, že všetka aj fyziognomia má svoj význam, že vlastne keď ten elf má, má takú fyziognomiu, že to, že to vieš, keď sa na ňo pozrieš, e, ako eterickú, subtilnú, určité črty, ktoré navodzujú tie jeho vlastnosti. A keď ja dám elfa s veľkými černožskými gambami a, a, a vystúpenou akoby spodnou čelusťou a niečo, tak to ti navodzuje totálne opačné. Proste to nie je elf, to, je, to sú úplne iné duševné vlastnosti. To je to proste nezmysel. To, to je no blbosť, nezmysly. A potom to ľudia ne... to nebudú vedieť takto popísať, a... ale bude im tam niečo vadiť, že nebude im to sedieť, hej, že o toto ide. Že... Áno, lebo to je potom zmyselná, bude mať aj zmyselnú fyziognomiu, však oni sú ako takmer nehmotní. A, a tak. No a že posledne, ja tu mám pekný citát že prstenie moci, oni nadviazali, akože urobili seriál z toho kvázi žena Tolkiena, proste nie, aby si urobili vlastný seriál, ale oni, oni musia na toho Tolkiena akože ho zneužiť, že akože to pokračuje v ňom, pritom je to úplne opačne, kde, kde pretla, pre, natokli tam ten hollywoodsko, akoby ten, že Hollywood je celý takýto sprogresívnený a tak tam urobili, že cynické pretváranie milovaných intelektých vlastností na nástroje ideologických posolstiev. Čiže celé to je len podriadené ideologickej jakoby, vtokaniu do hlav a nie na presvedčivé rozprávanie príbehov a Amazon, ha, ha, ha, tam utratil miliardu dolárov. No, mohli to dať na nejaký lepší účel. Uh, Tolkienov svet je definovaný, teraz ja to ocitujem, to niekto pekne napísal v štandarde, je definovaný mýtopoetickou hĺbkou, jazykovou precíznosťou a morálnou jasnosťou, ktorá presahuje rozmary súčasnej politiky. Jeho stredozem nie je kulisou pre svojvoľné predstavenie, ale svetom, ktorý odráža väčšie zápasy cnosti a neresti, hrdinstva a pokušenia, obety a vykúpenia. Prstenie moci od Amazonu túto podstatu odhodili v prospech mdlého, korporátne vyprazneného obrazu fantázie. Sveta vizuálne bohatého, ale duchovne prázdneho. Zdá sa, že tvorcovia seriálu chceli pretvoriť stredozem na obraz Hollywoodu, otrhnutú od akéhokoľvek hlbšieho historického, náboženského alebo morálneho rámca. Postavy boli zbavené hĺbky, dialógy bez života a veľké témy osudu, slobodnej vôle a božskej sprozreteľnosti, ktoré sa prelínajú Tolkienovými dielami, boli rozriedené do roztoku všeobecných fráz o posilňovaní sily vlastného ja. Seriál sa svojim revizionizmom dopustil rovnakých chýb, aké trápia moderné filmové adaptácie. Odmietol sa zaoberať filozofickým a metafyzickým rozmerom pôvodného textu. Prstenie moci nahradili Tolkienovo katolické chápanie filozofickým a metafyzickým e, prozreteľnosti víziou korporátnej správnej rady o inklúzii a budovaní značky. Výsledok? Pro, produkcia natoľko otrhnutá od svojej literálnej predlohy, že dokonca aj náhodní diváci v nej dokázali vycítiť jej chýbajúcu autentickosť. A, a, a takže proste aj ten úplne bežný divák cítil, že ho to nebaví. Ale odpoveď tých hollywoodských tvorcov, že tí, tí, tí fanúšikovia Tolkiena sú toxickí pravicoví troli. Keď sa im to nepáči, tak sú vlastne pravicovo zaťažení. Galadriel, proste to je tá eterická elfka, tak úplne ju pokazili na nejakú neviem koho. Mm, lacná napodobenina proti inštinktom diváka. Mm. Úpadok Hollywoodu teda nie je len obchodným, ale aj civilizačným problémom. Veľké civilizácie sa udržiavajú vďaka mýtom, príbehom, ktoré poskytujú zmysel, súdržnosť a spoločnú morálnu predstavivosť. Tolkien to pochopil lepšie ako ktokoľvek iný. Jeho dielo bolo pokusom vytvoriť mytológiu pre Anglicko, ktorá by bola presiaknutá katolickou morálkou, germanským hrdinstvom, láskou k transcendencii a trvalou úctou k minulosti. Súčasný hollywoodsky model robí pravý opak. Preberá zdedené mýty a vykladá ich nánovo, zbavuje ich morálnej čistoty a premieňa ich na predstavenia, ktoré odkazujú iba sami na seba, nevychovávajú ani neinšpirujú tým sa odcudzuje divákom, ktorí sa čoraz častejšie obracajú k zahraničnej kinematografii, videohrám a nezávislým tvorcom, hľadajúc pritom príbehy, ktoré sú autentické. Bez úcty k zdrojovému materiálu a zneužitia hollywoodsky priemysel zišiel z cesty a zničí sa vlastnou pýchou. Takže tu je pointa, že oni rozklada, oni, oni akoby zasahujú e, proste to slnko v nás je ten centrálny zmysel, od ktorého sa odvíja existencia veci. A toto, tento démon, on zasahuje veci v ich srdci, v tom slnečnom jakoby srdci, v, tej, v tom centre, že im zobere zmysel a tým pádom, že rozkladá e, aj tieto príbehy mytické, ktoré držali civilizáciu pokope, tak vlastne to je ten rozklad civilizácie. Ale vieš, čo je mi zaujímavé? Jedna vec len, že mi tak akoby udrala v tejto súvislosti do hlavy, že, alebo teda <laughs> do očí, že um, ten progresivizmus tak minimálne na Slovensku, tak v Amerike už, už asi menej, ale na Slovensku sa teší, teda má tu svojich zástancov, ale potom ti príde a teraz oni budú tie myšlienky politické šíriť, bude sa im to páčiť, ten progresivizmus. Oni síce veľmi, veľa razy nevedia, o čom hovoria, ale, ale proste idú za tým progresivizmom ako za nejakou ideológiou, ktorá im dáva zmysel. Ale keď im potom dáš takúto snehulienku, a úplne že progresivistickú, že presne na ten obraz, ktorý vy vyznávate, tak potom sa tá snehulienka stane prepadákom. A to znamená, ak sa stala takýmto hrozným prepadákom, tak to znamená, že sa to potom logicky z toho vyplýva, že sa to nemohlo páčiť ani týmto ľuďom, ani tým progresivistom. Čiže čo to je, vieš, že čo, to je, čo je za tým, že ako keby cez to umenie sú schopní pochopiť progresivisti to, čo im nevieš vysvetliť v nejakom politickom dialógu, keď im to chceš vysvetliť na nejakých mm, veciach. Mhm. Hej, vieš, vieš čo myslím, že niečo im proste chceš povedať, no. že aké je to toxické to, to, to, táto ideológia, oni tomu nerozumejú, ale potom si pozrú film, kde celý ten film presne obsahuje to, čo presne uznávate a zrovna sa vám to nepáči. Ani vám sa to nemôže páčiť. No lebo to... E lebo ľudia majú dezintegrovanú psychiku, oni, ten bežný človek je, ale to zase súvisí s tým, že ten, tá sila toho slnečného ducha je, že ty si robíš poriadok v psychike, že nemáš rozpory, že nemáš roztrhnuté jakoby, kusy psychiky, ktoré sú nezlučiteľné a tak. No je toto, keď ten bežný človek stále menej robí, tak on, on je plný protirečení. Vlastne on tam cíti ešte nejaké veci, ale niečo mu povedia mm -hmm. a on mhm. sa nachytá kľudne na tie povrchné heslá. Mm -hmm že jak tá nejaká teraz, čo vys, nedá, vystúpila predčasom z, z progresívneho Slovenska. Áno, áno, tam čo bol ona článok. povedala, že veď ja som verila, oni povedali, že ako hrozí fašizmus a že som chcela byť proti fašizmu. No až keď sa zorientovala trošku tak ako konkrétnejšie, tak zistila, že niečo iné sa tam deje. Hmm. Hej, čiže rozumiem. Čiže na, na tej úrovni, keď sledujú film, to pochopia, lebo to je nejaké jemnohmotnejšie, tam, tam im to udrie do očí, ale, ale teda v rámci rozpoltenej psychiky, keď by si im to nejako vysvetľoval slovne, tak tomu rozumieť nebudú. No a nachytajú sa. No k tomu ešte bez charakternosti asi posledné, no musím, alebo dve spomenúť, že no COVID, však si pripomente, že ja som dva týždne po vypuknutí covidu povedal, že ten vírus zrejme unikol z laboratória minimálne, ak není vyrobený. A, a asi je, možno je aj vyrobený umelo. A trvalo nám koľko rokov? 4, 5? Než, než teda sa to povedalo oficiálne? Že teda aj CIA, aj nemecké tajné služby, aj neviem kto všetko, hovorili, no áno, že bol teda vyrobený a máme teda však, no a je, je, lebo veď Fauci si tam objednal a tak ďalej, však je tým nekonečné množstvo dôkazov a vedel dopredu, že bude pandémia a, a tak. A, a teraz už teda je to, vieme to. A, a ja, jak to, že to ľudia nevedia? Veď ja na to vám takto vysvetľujem, rozprávam, že ako ja na to prichádzam, prečo ja viem, prečo ja to viem za dva týždne a, a svet sa to akože dozvie až o 5 rokov. A, únik, všetko to až po také detaily ako únik mailov, kde Fauci žiadal vedcov, aby klamali, že vírus nie je umelý a tak ďalej. Proste priame dôkazy ako spiknutia, a, mhm. ktoré sú priznaním, lebo však na čo by žiadal, aby klamali, keď, že, že nie je umelý, však, však keď nebol umelý, tak nemusel ich znásilňovať, tak e, a, a to priamo vidí, že, že je to páchateľ, však páchateľ sa snaží, aby, aby niekto klamal a zametal, zametal stopy a tak ďalej. Takže vlastne sa priznali ale nič, vôbec žiaden, najmenšie nejaké, že e, lútosť alebo ospravedlnenie alebo nejaký charakter alebo niečo proste tak len tak ticho ako že nič a aby náhodou ani do vezenia nešiel tak Biden ešte pred, pred odchodom z prezidentského úradu omilostil Fauciho hoci nebol ani, ani zažalovaný ešte on ho preventívne omilostil že keby sa to začalo že by ho postavili pred súd tak, tak mu dal milosť vopred. Takže, <laughs> takže ďalší výnik sa priznal, že kto s ním je v, jedne, v jednom vreci a kto ho kryje a, a, a vlastne tým prehlásil, že Fauci musel niečo urobiť, keď dostal milosť. No. A koľko bolo obetí? Veď podľa tých počtov, čo to Johns Hopkins, takto 7 miliónov ľudí zomrelo na COVID, ktorí dali vyrobiť e, títo Američania v Číne. Holokaust je iba 6 miliónov obetí. Čiže COVID zabil viac ľudí. Nevadí? To kde sme my dospeli? Sme takí, takí ako rozpliznutí, taký, taký nič, že, že teraz už ani nevadí, keď niekto vypustí vírus a 7 miliónov ľudí zomre. Čiže všetko, všetky inštitúcie, proste ako ešte ten USAID, e, tá, to, to teraz e, rezonovalo, poviem ako posledné, že veď to pôvodne všetko to, to prehlásenie, že na čo to slúži, že to mala byť pomoc, že ušlachtilé Spojené štáty pôvodne dávali svetu pomoc ako bohatá krajina a také veci ako prístup k čistej vode a, a ja neviem, nejaké takéto základné veci, kde som to ešte mal na dvoch miestach, a, a proti AIDS, aby sa nešírilo HIV a, a, a, a podobne. No a celé sa to ako vymenilo, zostalo to pod rúškom úžasného humanistickej pomoci, ale sa to vymenilo tak, že vlastne sa pomocou toho USAIDu vlastne platili miliardy ako progresívne baranidlo na presadzovanie hmm. proste progresívnej ideológie, že oni platili si desiatky tisíc, alebo neviem koľko, proste týchto, týchto trolov, akoby tých poskokov, proste takú, takú tú zberbu takých tých ľudí, ktorí nemajú žiaden názor, ale ktorí sa napoja, že odkiaľ tečú peniaze vždy za každého režimu, a urobia si svoju neziskovku, svoje občanské združenie a dostanú na nejaké ideové ciele, dostanú peniaze a majú organizovať, majú sa ozývať, majú e, proste tu e, byť hlučný a robiť všelijaké akcie a odmeny a súťaže a ja neviem čo, hoci čo, proste v tom smere. No a títo, títo sú sú často ešte oveľa takí plítkejší a horší než tí zadávateľia. lebo no a títo, to je tá armáda potom, ktorá tu nás šikanovala a lebo oni dozerali na našu prevýchovu a poslušnosť a štekali na každého, kto, kto nebol v súlade s tými ideologickými cieľmi a to mal byť akože občanský sektor a celé to vzniklo tak, že v 80 rokoch si CIA, ktorá robila neustále operácie na zvrhnutie režimov, že to bolo vyše 100 režimov, čo zvrhli, tak, tak oni si uvedomili, že vlastne jednoduchšie a lacnejšie, keď to robí ten domáci občanský sektor, stačí mu dať dať na to nejaké peniaze a že nemusia oni všade, ja neviem, organizovať mm. atentáty mm. a takéto veci. Čiže to bolo také, taká sublimácia, také ako skultúrnenie vlastne toho rozvracania akoby e, cudzích štátov, ktoré nechceli byť ako ísť po ruke Spojeným štátom, tak si tam zaplatili takúto spodinu takýchto uplatných ľudí, ktorí tam e, takto ako keby boli aktívni, lebo nema, nemajú čo robiť, ale lebo peniaze dostanú, takže celý deň sa mohli venovať tomu, aby nám znepríjemňovali životy nejakými blbosťami. A, a to, toto teda e, e, pred pesničkou, čo poviem, že a čo je teda zmysel? Že to vyzerá ako nezmysel, že každú chvíľu sa to mení, je to nerealizovateľné tie veci a, a, a tak. A protirečí si to navzájom. Ale v tom je práve ten zmysel, že je to nezmysel. Hm. A, a vlastne za každého režimu boli také veci, myslím trochu, ale, ale, ale teraz je to úplne akože čisté, že to je cieľený nezmysel a nie, niečo, čo sa nedá realizovať, čo, to, to bol ten môj vtip, že, že, že či chcete byť homofóbi alebo islamofóbi, no jedno z toho si musíte vybrať a do väzenia pôjdete tak či tak. O, o to ide že tým, ten nezmysl, tieto nezmysly sú vlastne palica, e, obušok, nástroj moci, ktorými môžeš zbiť koho chceš, ako tí, čo zbili zajaca, že zastavíme ho, keď bude mať cigarety s filtrom, zbijeme ho, že mal, ne, chceli sme bez filtra a keď bude mm. mať bez filtra, zbijeme ho, že nemá s filtrom. Mm. Takže ide o to, že ho zbijeme a nie o tú ideológiu, to je len ako zámienka. A na to slúži, preto rozširujú štát aj na rodinu, že chcú sa zmocniť našich detí už to od narodenia, lebo to je ohromný nástroj, vlastne keď niekto má deti a teraz štát bude o nich rozhodovať, tak, je, tak všetci budú mať strach. No, proste tie, tie absurdity, poviem dve, že v ruku v Nemecku sírčan znásilnil 15-ročné dievča dostal 3000 eur pokuty a e, že ako 3000 eur a môže znásilniť. A súd sa to spravedlnil pozitívnym vývojom páchateľa a nádejou, že bude z neho dobrý občan a že on chce byť dobrý občan. A nejakého Nemca na webe to pobúrilo a e, tak napísal niekde na nejakej sociálnej sieti, že to snad není pravda, že ten sudca musí byť očividne duševne narušený. Geistesgestört. A sudca sa to dozvedel, no tak toto, 5000 eur pokuty za umražku. <laughs> Takže ty keď znásilníš dievča, tak hmm. to stojí iba 3000 eur. A a keď ale povieš tomu sudcovi, že to je slabý trest, tak máš 5000 eur. Hm. A síce bola nejaká širšia nevôľa, že, že ako to je horší zločin ešte, tak to znížil mu tú pokutu. Ale čo to znamená? Že vlastne, čo je to za moralistický režim? Že veď prídem za chvíľku, že my jak chránime ženy a môžeš ich znasilňovať relatívne za babku. A, a, ale čo nesmieš, čo je naozaj sný, a to na malé náznaky máš silnejšie tresty, je kritizovať režim. Nie, že on si dovolil sudcovi povedať, že to je zlý rozsudok. Mm. A bum, 5000. Čiže Nesúhlas s režimom je ďaleko horšia vec, než znasilňovanie žien, teda vôbec nedospelých devčat, čo? A, lebo, lebo sme v totalitnom režime. Ten trestá kritiku viac než vážne zločiny. Ale akože to je, ja, ja neviem, to môžeš znásilniť dievča. A, a poviem druhý príklad hneď, ten Karim Khan je generálny prokurátor toho Medzinárodného trestného súdu v Hágu. A predstav si, teraz vysvetlo, musel odstúpiť, lebo je nemravný. On je nemravný, lebo zrazu jeho sekretárka, ktorá rok s ním jazdila po svete a tak, hovorila, že on ju nejako sexuálne obťažoval. A nemohol ju veľmi obťažovať. To ja viem. <laughs> lebo, lebo však keby ju bol nejako príliš sexuálne obťažoval, že by jej to nebolo príjemné. Tak sa ozve. No tak sa buď môže ozvať, alebo s ním nebude jazdiť rok hej, po svete. Hej. Však nemusela s ním chodiť vôbec. No ale zrazu toto, no a Karim Khan teda ako chápeš, my, my, sme, my, sme, my máme takú veľkú sexuálnu morálku, že s dospelou ženou, ktorá dobrovoľne s ním je, a on zrazu povie, že jej niečo bolo nepríjemné, no tak to teda nie. Ale, no ale znasilňovať, akože súrovo dievča nedospelé to môžeš, to je iba za 3000. Tak chápeš, akú to má logiku? Mi teraz povedzte. No logik, Ty no. vieš? No ja len som chcel možno ako na také doplnenie špeciálne pri tom Karimovi Chánovi, ktorého spomínaš. No vieš, tam bol hlavne problém v tom, že veľmi tlačil Izrael, no, pretože Izrael, e, Izraelov sa nepozdávalo, že práve tento prokurátor dal e, zatýkač na Benjamina Netanyahua. A už v tej dobe, keď teda sa zvažovalo, či na ňoho vydajú zatýkač, tak e, izraelské tajné služby, alebo už teda ten aparát, ktorý je tam za za týmto Netanyahuom varoval varoval tohto prokurátora, že teda sa tam objavia nejaké prípadne sexuálne delikty, ktoré mohol mať a ho zlikvidujú, zničia. Takže aby si to s tým, aby si to s tým uh, podaním zatýkača na, Betania, na Benjamina Netanyahu ešte teda rozmyslel. No a on si to nerozmyslel, on ten zatýkač podal. Uh, No takže to je dôvod, vieš, prečo no, teraz áno, má problém. Ale toto musíme všetci pochopiť, že čo je dôvod. Všetko má svoju logiku a dôvody. Čiže on, čiže dokonca ty hovoríš, že dopredu mu ho varovali. Že, že, že tá jeho asistentka začne mať pocit, že ju obťažoval. Tak. A on dal ten zatýkač, za, lebo mal že podozrenie na to, že tam teda v tej Gáze robia genocídu, že tam proste vyhľadovávajú, bombardujú proste civilov a že je to vlastne vyhľadzovacia vojna. Tak, no tak zrazu je sexuálne obvinený. Tak toto je podstata našej sexuálnej morálky, precitlivej, subtilnej, že nám nevadí, keď v tom Rotterhame desiatky rokov znasilňovali devčatá a mučili surovo. To schválujú progresívci lebo to je vraj, že aby sme nemali konflikty, akože rozmanitosť a mm. kultúra, neviem čo. A, a tu, keď on dobrovoľne so sekretárkou možno niečo mal, alebo ani neviem, či mal, tak to sme, jaký sme my ako, ako moralisticky. A podstata je, že to je obušok, to je nástroj, že kto nebude posluchať, tak na toho vyťahneme takéto šikanačné nástroje. Hm tak to, to je podstata tohoto zdánlivého nelogického e, a, a keď ľudia budú takí hlúpi, že, že sa neza, ako, nemajú nejakú integritu myslenia, že si to nevšimnú, že my ho, môžeme hoci koho zošikanovať z úplne opačných dôvodov. Takže toto není žiadne, to není vôbec žiaden úmysel, nejaká ideológia, niečo, to je proste, to sú ľubovoľné keci, na, na terorizovanie ľudí, ktorí nám nevyhovujú. Kto, ma, kto mi neslúži, tak na toho vyťahnem tieto keci. A kto mi slúži, tak ten môže robiť všetky zločiny, ten môže, môže robiť aj, aj, aj sexuálne vraždy, aj, aj jak teraz v tom, v tom Dubaji, alebo čo, že našli Ukrajinku, so všetkými kostiami zlomenými na, niekde na stavbe sa nemohla ani hýbať. Tak takto to je. Toto je, tá, to, to je za tým, za tou našou úžasnou mm. E, takou, takým tým moralizovaním. No, a toto sme si napríklad už hovorili aj pri deťoch, keď uh, si spomínal, že aký sme aj tam veľmi precitliveli, ale keď napríklad ide o to meniť detom, deťom pohlavie, tak zrazu nám to nevadí, že ich zmrzačíme na celý život. Čiže, no, čiže toto, je tá, toto je tá naša morálka. No dobre, dáme si hudobnú prestávočku a po nej teda budeme pokračovať ďalej. Ono, ono, keď to takto človek počúva aj tých 5 dielov, tak samozrejme aj to dnes, čo Emil hovorí, tak ide z toho taká akoby beznádej, aj keď treba tak zase veľmi prepadať beznádej, netreba, však pozrite, aj tá, aj tá snehulienka nakoniec bola prepadák, čiže možno naozaj už keď to ľuďom tlačíte vrchom spodkom, tak už sa niečo v tých ľuďoch, viete, že zatrasie to nimi a všimnú si veci, ktoré im dovtedy povedzme, že unikali. Že tým chcem len akoby takú ischierku nádeje vystruhať, že nie, nie je to hádam ešte také beznádejné. A v podstate o tomto niečom takomto podobnom nám zaspieva aj Žiarislav v ďalšej pesničke. Mm. pohnú, predávajú všetko, aj matku zemrodnú a neznajú ich predkov. Už ich je tak veľa, už im miera, majú moc aj delá, no nádej neumiera. dostanú. Keď slnko sa zasvodí, ten sám, oni sa ťa zastanú. Otupujú deti a robia na nich obchod. Do duši hádžu smeti a nechcú si dať odchod. Strinu krídlo vete a nič im nie je sveté. Černá je vraj biela, no pravda neumiera. Oh, oh, oh, príde tomu ver. že si iný, vodí to rodné, vraj to nie je vodné, majú trúby vlastné, no aj tak im to hasne. Oh. Pán Žiarislav zaspieval o tom, ako majú trúby hlasné, no aj tak im to hasne. Majú také trúby hlasné, <laughs> napríklad ten Hollywood, ale vidíte, tlačili to vrchom spodkom a sneholienka im zhasla. <laughs> Bol to prepadák, takže v niečom ten Žarislav Hádam bude mať aj pravdu v tom, keď povie a zaspieva o tom, že napokon e, príde raz ten bohatier a že ste to nakoniec len vy sami, ktorí musíte niektoré veci proste pochopiť. No a o to sa snažíme v podstate aj v relácii Ariadne na nič, ako som spomínal, piatým dielom na tému e, podstata progresivismu s Emilom Pálešom, sofiológom, ktorého mám na linke. A môžeme teda, aj po hudobnej prestavočke pokračovať? Tak, e, tá beznádej, Boris, by bola tá, že keď si to ľudia neuvedomujú e, tak mhm. dlho, mhm. E, v tom, že si to tu takto povieme, že aké to je hrozostrašné, apokalyptické, tak v tom je nádej. To je, to je začiatok tej nápravy. Čiže to uvedomenie si je, je vlastne to, to v podstate už v istom zmysle začiatok aj koniec veci, lebo keby si to ľudia jasne uvedomili, tak vlastne by už strátili moc. Um, vrchol, teda my už sme na vrchole, že vlastne <laughs> logika tej nelogiky je, že to je taký spôsob ako z, ovládania ľudí pomocou týchto eh, jakýchsi pseudoliberálno, pseudoprogresívnych, pseudomorálnych kecov, lebo vlastne ani k slobode, ani k pokroku, ani k, ani k um, humanite, ani, ani morálka to není. To proste je taký pokec zase na, na ovládanie ľudí. A výsledok takejto veci to bude ako moto tohto okruhu, že výsledok je vždy opak toho, čo sa prehlasuje. Čiže vždy <laughs> sa vyhlasia ciele, ale si všimnite, že je typické pre toto hnutie, že výsledok je katastrofálne presný opak toho, čo, čo sa vyhlasilo, že ideme dosiahnuť. A vo všetkých bezozvyšku veciach a treba pochopiť, že to je zákonité, že jednak zoberte si, keď hnutie, ktoré je bez ja, bez toho centra, nemá tú slnečnú duchovnú podstatu, ktorá integruje veci, ktorá dáva zmysel, budúcnosť, cieľ, o, tak to hnutie jednak je tak vnútorne protirečivé, že keby náhodou aj zvíťazilo, tak okamžite sa zožerú tie frakcie, lebo to jednoducho nejde dokopy proste islám, islamofóby a homofóby sa pobijú, homo sa pobijú s trans hnutím, e, transfeministky sa bijú s klasickými feministkami, tam všetko si navzájom protirečí, čiže oni, oni sa už, už dávno sa bijú, len nejak tak kvázi, akože taký, to je naozaj sný zlepenec to LGBTIQ, a, a tieto veci, lebo to jednoducho sa, ne, ne, nedá sa to náraz uskutočniť. A, a e, že trans práva vlastne likvidujú práva žien a, a no, že už len preto, ale, ale aj preto, že mm, e, začnem takým príkladom, volá sa to Muriho zákon to je, to je málo známe, ale ten, ten môj obľúbený kolega, Charles Murray, Murray um, americký um, ako um, sociológ, tak on už v tých nejakých 70 rokoch skúmal, že pomoc slobodným matkám. A to bol taký um, lavicovo-progresívny trend, že uh, problém bol, že černošky mali nemanželské deti, proste, že mali mladé deti a neinteligentné a neviem čo a boli slobodné a potom tie deti nemali mužské vzory a potom sa nenaučili chodiť vôbec do práce a neviem čo, mali problémy proste, lebo mali tie, boli slobodné matky. No tak štát urobil ideu, ktorá je taká tá lavicovo progresívna, že treba pomôcť a dať peniaze. Lenže to lavicové riešenie je práve tá vonkajškovosť, že, že ako keby človek bol formovaný iba vonkajšími sociálnymi faktormi. A, a tam sa vždy zabúda na to slnečné jádro človeka, že človek má nejakú myšlienkovú a morálnu podstatu a že zvnútra musí prísť vždy nejaká, nejaký postoj, hodnoty, myšlienka, zmena, nejaké ten, <laughs> ten, ten človek sám ako musí sa chcieť zúčastňovať na, na tej náprave. A keď sa ten, to samotné jadro človeka vynecha z toho, tak platí ten Murrayho zákon, že není možné ži- žiadna pomoc. To každá pomoc je ilúzia, čiže on, e, ako tá jeho jedna z prvých prác bola, že ukázal, že tie peniaze, čo sa dali na tie slobodné matky, e, ako, jak sa to volá dnes, marginalizovanú skupinu, nie, ale v zatvorke každý vedel, že to sú černošky. A Ehm, tak, že tá pomoc spôsobila, že sa niekoľkonásobne rozmnožil ten jav, ktorý chceli práve eliminovať, že chceli, aby mm, neboli tieto neúplné rodiny, lebo potom sa to generačne proste sa to kazilo, rastol im nejaký asociálny tie, tie slamy a tak, tak lenže výsledok bol, že keďže sa na to dali peniaze, tak oni to vlastne podporili. Lebo keď si to robil, keď si bol slobodná černoška a mal si deti, no tak si dostal peniaze. Takže ona si povedala, no tak mne je lepšie, keď budem bez muža, keď budem sama vychovávať a bez otca e, dieťa, lebo vlastne vtedy mi platia, inak mi neplatia. Chápeš, že keď oni mali ten postoj, že štát chcel napraviť, ale oni to nechceli napraviť, tie černošky, tak vlastne len sa to zmnohonásobilo. Mm. Čiže len zmnohonásobili ten problém, že v, zlých rodinách vyrastali tie farebné deti a, a potom nemali ani pracovné návyky, ani otcovský vzor, nič. To je Muriho zákon. Vynecháš samotného duchovného človeka a môžeš pomáhať koľko chceš. To všetko ako by si lial vodu do, do rieky alebo proste do mora. Podobný príklad má, že všetko zamerané, toto Franko vyslovil najlepšie, že sebecká sebarealizácia, chod za svojim šťastím, realizuj sa a tak ďalej. A výsledok je čo? Be to je aj podstata tej sneholienky, alebo čo to tam, že stále posilňuješ svoje ja. A nebudeš predsa súčasť komunity, nebudeš od nikoho závislý, ide len o, o seba, o tak proste tak egoistický zmysel života. A výsledok je čo, že hromadná pandémia depresie, strata zmyslu, samovraždy, všetci na antidepresívach. No. Franko to povedal, to som mal o tom reláciu, že, že keď e, čím viac si sebec, tým viac sa vzdialuješ zmyslu života. Tak samozrejme, že máš depresiu. Mm. A, a nie šťastie. Ale, ale hovorí sa, že chod za svojim šťastím, realizuj sa, ale veď ideš opačným smerom keď, keď ideš egoisticky za šťastím. Však to je v každej rozprávke, že idú traja bratia a, jeden, a tam nejaký okolo idú a vždy tam niekto prosí, nejaká star, starček alebo nejaké zvieratko, že mu máš pomôcť. Teda, že ja idem za svojim ja mám veľký cieľ, ja sa musím stať, ja sa nemôžem zdržovať. Ide a všetci zlíhajú, tí bratia, len ten najmladší, tretí brat eh, nechá a ide a pomôže Mravčekovi. A ten Mravček mu povie, ja viem, kam ide, že poradím ti. však to sú všetky slovenské rozprávky sú o tom. O, iný príklad, opačného výsledku. Začal si s tými deťmi. Tak my hlavne, že dobro detí, proste humanizmus a ja neviem čo proste, je, je ako precitlivé, ale že aby náhodou na dieťa si mu niečo, aby sa vôbec človek necítil zlé, že mu povieš nejaký názor, čo mu je nepríjemný. Proste sme takí útocitní, ale ale čo robíme s deťmi, veď toto nikdy nebolo, že deti sú obchodované, zneužívané, uh, No ono boli predtým všelijaké obchodovanie aj s deťmi a tak, ale, ale to, bolo, to bola kriminálna činnosť. Veď a teraz je to štátny program, že eh, eh, proste ne, nehovorím o tých znásilňovaní tých školačiek, že to ten Kerry Starmer proste zastavil tie vyšetrovania a vedel o tom. A, a ja aj tu mám, že, že keď ten Starmer v tom Rotterhame to nechcel vyšetrovať, lebo lejbristi sa báli obvinenia z rasizmu a tak nechceli, že to chceli to ututlať. A nejaká angličanka, že Valerie Jenkinsová, 80-ročná stará pani, tak e, niekto na webe napísal názor, že tí násilníci z Rotterhamu by mali opustiť Anglicko a ísť domov, tí Pakistanci obrotov. A táto pani Jenkinsová, stará pani, zafajkla like pod tým článkom. Tak, a bola členka Toriovskej strany konzervatívnej. No tak Tori, a bola dokonca matka poslankyne Toriovskej, čiže no tak Toriovci, hoj, tak toto. Ona lajkla, že by tí násilníci mali ísť domov. Taká neludskosť a taká ako nepriateľ, xenofóbia, Boris. Tak oni ti jej začali naháňať a šikanovať túto starú pani a donutili ju, že musí ísť na školenie o diverzite. A na tej diverzite sa musela <laughs> školiť a musela prechádzať skúškami a dostávala otázky napríklad, že kto je pansexuál. Tak ona o tom živote nemohla počuť, lebo to ešte neexistovalo pred pár rokmi, ale teraz vraj je 1% odrazu pansexuálov. To sú takí, čo, čo vôbec sexujú s každým a všetkým, že už majú ako úplne, že vše, vše sexuáli, orientovaní na všetko. Uh, tak, tak no proste takýchto za toto ťa proste šikanujú, Nevadí, že znásilňuješ, ale keď chceš poslať domov násilníkov, tak si není vyškolený v, v diverzite. O, no a čo tým deťom? No naj, najstrašnejšie je tranzícia. To som, neviem, či som o tom hovoril. To, to, je, to je strašidelné. Teda už predstúpenie tie, to, to, tie, jak sa to povie, tie profesionálne rodiny No. Možno sme to tu preberali, že ono, niekedy by to malo zmysel, keď nemá vôbec žiadnu rodinu, tak dobre. Ale keď berú, berú, akože zoberú biologickým rodičom dieťa a dajú niekam do kto vie akej rodiny a, a ešte je to tak, že nesmie byť viac ako rok niekde, lebo aby si neurobil vzťah k tým rodičom a tam možno, že aj využívajú to dieťa nejako ako, ako takého sluhu a, alebo dokonca sa dávalo tým, že zistili, že, že nejakému pedofilovi, ktorý bol už vo vezení trestaný, že tomu dali dieťa Ehm, takéto veci a že tam je, je ja som to nedovyšetril celkom, lebo to sa ťažko zistuje, ale že tam je celá mašinéria sa mi zdalo nabalených ľudí, čo sa nabalujú všetky tí poradcovia, sudcovia, asistenti a experti, že to vznikol celý mnoho, mnoho miliónový priemysel s týmito deťmi ne, ne, nevyzeralo to dobre, že to bola, kedysi sa to tak, neviem koľko to je, 10-15 rokov, čo sa o tom hovorilo. A teraz ešte tie tranzície, to je úplne Mengele podľa mňa Šuvix, pretože to malé dieťa, malé dieťa, no ja neviem, 14-ročný a tak, dievčatá, že má nejaké psychické problémy, nemá dobrý vzťah, má rozva- rodinu rozbitú, teraz je nahovoria v nejakej komunite, že tu budeš šťastná, tu ťa milujeme, tu, budeš, tu sa ťa budú vážiť, ty mu rob tranzíciu a budeš len slávna a chodiť a všade budeš len rozprávať o tom. A zrazu akože ten nezrelý človek dostane ako keby zdánlivo uverí tomu, alebo zrazu má ako re, realizáciu a, a rodičov odstavia tak, že im povedia, že keď nebudete podporovať tranzíciu, tak vám zobereme dieťa, alebo že vaša, dieť, vaša dcera sa ide zabiť, ak jej to nedovolíte, pretože ona je v skutočnosti chlapec a tak. A zrazu mm, bolo trans ľudí, bolo jeden, jeden zo 40 tisíc, to boli odborné odhady mm. pred ešte, než začala táto akoby mánia. sa to Teraz, mhm. teraz prídem, teraz mi nejaká mm, ma, die, dieťa mi povie, no že ujo, že v mojej trede je 5 trans devčat ale vieš, že toto som už počula no. ja od, od no. teraz týchto mladých, čo sú na základných školách. To už od dvoch alebo troch som počul, že mám spolužiaka, že takéto trans. <laughs> Čo to nikdy no to, nebývalo. To, no tak vidíš, oni najprv bolo, že e, vlastne keď chceš tých ľudí nejako prevychovávať, takže ich týraš, pretože to je pohľavná orientácia je absolútne nemenná vraj a že to je iba zbytočné týranie, že oni cítia vnútri, že sú niečo a tak a že nemôžeš ich meniť. No ale veď Galupov ústav urobil štatistiku podľa vekových vrstiev v Amerike a vysvetlo, že medzi dôchodcami je 2% LGBTI ľudí a medzi vysokoškolákmi 20%. Čiže v priebehu dvoch generácií od, od starých otcov po vnúkov sa z 10 násobil počet LGBTI ľudí tak to je vrodená, vrodená dispozícia nemenná, veď to je evidentne vidno, že to je proste sociálny ako trend. To, to na sociálnych sieťach proste sa to dozvedia a zrazu majú pocit, že sú. Lenže v prípade, dobre, keď niekto zrazu dostane pocit, že je bisexuál alebo niečo bude skúšať niečo, ale keď to urobíme deťom, ktoré že oni v 13, 14, 15 ich už navedú na tranzíciu, čo je, čo je fakt uh, proste, že to hormonálne ti pomenia mozog, hlasivky, celé štruktúru tela, inak ti začnú rast kosti, odrežu ti proste orgány, pohlavné, prsia, maternicu, e, muž, mužský proste orgán, vš, úplne ťa dorežu, dokatujú, potom ešte aj inde ťa musia dorezať, lebo niekde musia zobrať na rekonštrukcie tie, tak ti odrežú z nohy, ruky, neviem odkiaľ proste kožu, Čiže ten výsledok je totálne zmrzačenie, ktoré podľa mňa znamená, že do smrti budem chodiť po lekároch, blbosti, že budeš mať, neviem, nejaký, úžasný sexuálny život, však keď ti pichnem medzi nohy dýku, tak tam nevznikne ženský orgán, však tam vznikne obrovská rána, ktorá krváca, ktorá sa nehojí. To, čo to, o čom oni rozprávajú? A, a ja, ja neviem, že čo, že tak málo ľudí, že či sa cítia šťastní, alebo či ich proste nesmú hovoriť, alebo čo. A, vieš, to je tak zamotané, že niekto urobil o týchto uh, film, mm. nejaký int a potom normálne to, lebo veď oni tie, na tých sieťach to bolo ako zneprístupnené, vieš, že aby to ľudia nevideli. Takže ja neviem, ale našťastie k tým deťom uzavrem, že a toto už sa deje s viacerými vecami, že Trump teda urobil s tým šmitec, tí jeho ľudia teraz, že ako, neviem, či to už zakázali úplne, ale teda vyhlasili, ak prišli v tej inauguračnej reči, že bude koniec s tranzíciami. V Anglicku to tiež dala vláda preskúmať v posledných rokoch a dos, tí odborníci teda dospeli k tomu, že treba ako brzdiť, lebo že tie výsledky e, akože to, to, že to je ako fajn, to je asi omyl. Uh-huh. Že to, to je proste nejaké skreslovanie alebo nejaká paveda, že, že to proste že minimálne odznova preskúmať a zatiaľ nerobiť nič. Takže v tom sa už od, otačajú všetky tie lady a, a tak ako aj v iných veciach proste slnko progresivizmu zapadá, už je za zenitom. to isté so ženami že ako ideál, že chrániť ženy a pre ženy a neviem čo. A potom a realita, jak to, že výsledok je úplne opačný? Poprvé, že <laughs> zavoláme milióny migrantov, takže sa nám z 10 násobí znásilnenia na uliciach. Tak to je pre ženy dobre snať? A, a teraz, toto je jedna vec že, že tí cudzinci, tak keď v tých krajinách to je, no, o tom sme už snáď hovorili, že v Afrike to je akože denodenný šport znasilňovať ženy v tých, v tých akože divokých krajinách. A, a Arabity zase majú taký názor, že, že tá beložka všetky sú prostitútky hmm. a však to chcú, že keby to nechcela, tak prečo by chodila náha po ulici odhalená? Takže čo? A e, proste iná kultúra. A e, je teraz tá, tá trans ideológia, čiže vlastne ten, ten omyl, že vlastne kultúry sú všetky rovnaké, uh, ako veľmi zlý následok pre, pre tie naše ženy. Uh, ďalší ten, tá, tá trans idea, tak keď sa to takto domotá, že vlastne hoci kto môže byť trans žena, že je žena, no tak zrazu máš úplný vzpleť, že vlastne mm, vo vezení v Chemnici, že žena s penisom obťaž znásilňuje ženy. Ale, ale nemecká ministerka pre rodinu povedala, transženy sú tiež ženy. Takže vlastne je tam taká transžena, ktorá je muž a ktorá je zavretá, kde sú tie ženy, musia byť s ním, s tým násilníkom zavreté vlastne v cele. <laughs> tak, tak, a, ale že my bojujeme za bezpečné ženské priestory a zrazu to všetko je úplný op, presný opak. Čiže pr práva žien a práva trans ľudí, ako to sa úplne vyrušuje, že to isté s tým, s, tou, s tým športom, že olimpiáda. Uh, že vlastne keď, keď trans e, ženy, keď muži vyhlásia, že sú ženy, tak vyhrajú vo všetkých, vo všetkých disciplínach a ženy nemôžu športovať. Teda nemôžu ísť na súťažiť vôbec. A, a, alebo jak bol ten akože s, tým, s tými boxujúcimi ženami, že vlastne e, na poslednej olympiáde, či čo to, že, že proste ten muž, ktorý povedal, že je žena, tak jednu uvalil tej ženskej mm. boxerky a tá už nevstala. A takže my máme istambulský dohovor proti násiliu na, ženám, na ženách. A, a každého šikanujeme, kto tam trošku mudruje, že, že či to je dobre. Ale potom vlastne prehlasíme, že, že sa musí, musia oni nechať zbyť e, vlastne mužmi. Hej. Že tam to už nevadí. Tak... No, alebo že vo vzpieraní, chápeš, kde máš tie ťažké činky, no tak muž zdvihne nepomerne viac a tak všetky rekordy zrazu zlomili ženské, že to je nedostižné, takže každá, aby žena vspierala, je úplný nezmysel, lebo sa jej zlomia kosti, keď, keď bude chcieť zdvihnúť, prekonať ten rekord. čiže feminizmus, my, my rozprávame o feminizme ale veď keď ste si to všimli, ten feminizmus pohrda ženským princípom. Lebo ten, ten nejaký právý feminizmus bol o tom, že ženský princíp je iný, ale dôležitý. A že by sme si ten mali vážiť. Ale no, to nový feminizmus, progresívny, vlastne hovorí, sa volá feminizmus, ale hovorí, že ženskosť je zlá a že ženská rola je podradná a že byť ženou je niečo menej cenné a že by sa všetky ženy mali stať mužmi a realizovať ako muži, lebo len to je pravý jakoby mm. úctyhodný spôsob života, že máš mužskú rolu a tak ďalej. No, tak to je nepriateľstvo voči ženám. A to bojujeme za ženy? Hm. A No presne tak. Všetko, všetko presne naopak. No, no presne... <laughs> Treba sa nad tým zamyslieť. Rôznorodosť. No. Že my stále, že diverzita, rôznorodosť. Ale však veď sa deje presný opak. Veď gleichšautujeme celý svet do, do kultúrnej monotónnosti. Veď tí, tí progresívci sú kultúrni imperialisti, veď stále je problém s tým, že presadzujú na celom svete ideológiu, zvrhávajú režimy, povedia, no keď tam není režim taký, jak my, však aj na Slovensku, aj tak, jak všade inde, tak ho treba zvrhnúť a treba nastoliť ten náš a tú našu ideológiu a našu kultúru. Čo oni sú proti kresťanstvu, to je spiatočnícke. De facto moslimov tu nás šikanujú, ale všade to chcú ako zrušiť, lebo však moslimy sú homofóby a e, proti ženám a tak ďalej. Proti čínska kultúra vôbec to je zlé. na celom svete chcú vnútiť akože tu progresívny západ a už keby to bol ten, ten dobrý západ, už aj to by bolo zlé lebo dobrý západ není dobrý na východe. Proste nemôžeš zobrať e, inú nátoru, to sa tam musí prirodzený vývoj byť aj v Rusku, aj v Číne, aj v Indii. Veď oni musia prirodzene vyrásť z tých koreňov, lebo to je neprirodzené, keď im dosadíš zvonku nejaké inštitúcie. No a to bož v Afrike, že tam proste zrazu chceš urobiť Francúzsko v Afrike a, a oni tomu vôbec nerozumejú a je to proste horšie, než keby robili niečo, čo by nadvezovalo na ich vlastné tradície a rozum a, a, a povahu. A, a, a, ale oni nie ani dobrý západ, oni ten oni tú karikatúru západu chcú vtlačiť celému svetu, čiže celý svet bude znechutený z toho, z toho falošného západu, ktorý, ktorý chcú tam natlačiť. A to, to je rôznorodosť. Však keď, niekto inak volí alebo má iné názory, tak robia demonstrácie, že ho, že ho treba zlikvidovať. Kde je aká rôznorodosť? To je tiež paradox, že, že my sme za diverzitu, máme všade dúhové vlajky, ale keď niekto je nedúhový, tak, musí, tak ho treba zastreliť. To si mal taký pekný príklad, teraz napríklad <laughs> máme na Slovensku mimovládku, takúto progresívnu, že otvorená kultúra, No a, pro, a, a politická mimovládka progresívna, že, ktorá si dá názov Otvorená kultúra, protestuje, e, ide pred to divadlo národné tam u vás v Bratislave a protestuje, aby ruská operná diva Netrebko nesmela vystúpiť v tej opere, v tom Národnom divadle. Čiže otvorená kultúra bojuje za to, aby niektorí ľudia v, ne, nesmeli vystupovať. Vieš, že to je, to je zvláštne, nie? že si dáš takýto názov Otvorená kultúra a presadzuješ presný opak. Mimovládka Mier Ukrajine robí všetko preto, aby sa na Ukrajine ďalej bojovalo. Tí by najradšej posielali zbranie aj, aj z vlastného vrecka, keby to mohli financovať, že presný, ale že naozaj, že pri všetkom, čo to oni nazvú, tak presný opak robia. No, to, veď, toto, to sú tie potom symptomatológia, že na tomto poznáte takú tú, tých, tie duchovné bytosti za tým, že je niečo typické na, tom, na tomto progresivizme, že, že oni vždy zvolia slovičko, ako, že, ma, že jazyk má a slová majú kríci význam, že a to bolo niečo, niečo také, čo oni prevzali z toho lavicového socializmu, čo už bolo v tom Orvelovi, že ministerstvo propagandy bolo ministerstvo pravdy a, ja neviem, pod, keď niekoho chceš zotročiť, tak to nazveš, že to je sloboda a, a akoby všetko sypanie piesku do očí. Uh, <clears throat> uh, ešte k tým ženám, počkaj, tu mám dve veci, že v Birminghame, to je príklad, že tam chceli zrovnoprávňovať ženy, kompenzovať nerovnosť a nejaká komisia rozhodla, že boli upratovačky diskriminované voči smetiarom len za to, že boli ženy a, lebo mali menšie platy a že to mesto musí dorovnať a odsudili ich na jednu miliardu líbie ročkodného. No mesto Birmingham proste skrachovalo, lebo nemalo miliardu a, a nielen to, ale že už neho prestali odvážať smeti. Nemal kto odvážať smeti, lebo, lebo keď zrovnali tie platy, že smetiar mal toľko, čo upratovačka, tak nikto neodvážal smeti. Lebo proste progresívny teoretik od stola prehlási, že upratovačka je niečo ako smetiar, lenže ten trh ukázal, že nikto nebude to robiť, lebo, lebo to znamená, že predsa len ja neviem, ťahať tie ťažké kontajnery o 4 ráno v noci aj v mraze a na lade a v daždi a ja neviem čo, uh, budú ľudia robiť asi za väčší plat, než keď, ja neviem, tam utierá prach a beha s nejakou mopom po nejakej kancelárii tá, tá upratovačka. Čiže oni to majú za diskrimináciu, lenže potom to smeti nikto neodvážal. Takže to sú, to sú také ako tá, tá demencia progresívna, že oni ako keby od, za stolom niečo vymyslí a ne, nemá to kontakt proste so životom vôbec a myslí mhm. si, že je strašne múdry. Um, ale tu treba povedať už aj dobrú vec, že britská rada, nie, anglický najvyšší súd teraz Som nedávno áno, to je povedal, že trans žena teda nie je žena v športe, lebo no, čiže to už je to zapadanie toho progresívneho slnka, to už je všade vidieť. Lebo dôvod ten, no čo som ja hovoril, veď ja som to tu hovoril v ariadnej niti, že dôvod je, že, že zmysel veci je, aby sa umožnilo čím viac ľuďom športovať. Lebo veď šport má nejaký zmysel pre zdravie a tak ďalej. No a keď vylúčime, že polka ľudstva ženy nebudú môcť akože teda súťažne športovať, tak to není dobrý výsledok. Len za to, že niekto povie, že ja sa urazím, lebo ja som transžena alebo niečo. Proste ale veď toto ja som vysvetloval, že ja som to hneď odvodil vopred, to, čo ten najvyšší súd, som to niekde tu hovoril už viackrát, že Veď keď nebudú môcť ženy športovať, tak to nemôže byť dobrý výsledok. Proste na to sú oddelené, hovoril som to verejné niti, že na to sú oddelené tie, tie kategórie v športe, že aj keď ja viem, mám, mám, mám mužov, tak mám podľa váhy, že ja viem, v, bok, v, v zápasení, tak mám mušiu váhu a mám ťažkú váhu. Tak nemá zmysel, aby 50-kilový so 120-kilovým zápasníkom zápasili, pretože ten ho zdvihne a buchne ho o zem. A, a tam, tam stratíš zmysel toho športu, lebo ty nemá zmysel, e, nemusíš súťažiť, výsledok vieš dopredu, nemáš dôvod sa ani snažiť, dokonalovať, ty potrebuješ seberovného súpera približne. Preto sú kategórie a, a ne, nebudeš sa stiažovať, že si v nejakej kategórii a takisto aj preto je kategória, že ženy a muži športujú oddelenie, lebo to, lebo to je príliš veľký rozdiel a to by nemalo zmysel, keby sa to zmiešalo, by nemohli súťažiť. Takže ale veď toto, toto sme mali vedieť okamžite od začiatku proste vidieť to myšlienkovo a nie čakať na, že skúsiť to a potom keď to na olympiáde dopadá tak, že ženy tam už nemôžu ísť, tak potom sa zamyslíme, že ne, neurobili sme niečo zlé však, však čo sme pripečení, veď to e, bolo jasné od začiatku. Ale my, Emil, my sme boli spravodliví, to len ty si to nepochopil, ako to bolo. Vieš, no však, to, teraz takto... Ale, že sa poviem... toto si ľudia dajú nahovoriť, veď, a... lebo to je to, že nechápu zmysel veci a, a stačí slovičko formálne, že spravodlivý a neviem čo. Ale to s tým, Takže... tým spieračom, napríklad to bolo tak, alebo aj s tou boxeristkou, s tým boxeristom, ktorý dobil ženu, že keď si sa na toto stiažoval a argumentoval si týmto, že predsa ale ne nemôže muž dvíhať činky, však je jasné, že bude toto všetko. Oni ti povedali na to, že, ten, že tá žena ktorá dvíha činky a ty tvrdíš, že je muž, už mužom dávno nie je, lebo ja len teraz už nepamätám ten údaj, ale že 10 rokov brala nejaké prípravky, ktoré znižovali množstvo testosterónu a má dnes testosterón na úrovni tamtých ženských spieračiek. Takže to bol argument, že keďže majú te, úroveň toho testosterónu rovnakú, lebo však Pá, Páleš tvrdil, ja neviem, že testosterón určuje svalovú hmotu, tak to dorovnáme, vieš, dáme im ten testosterón na rovnakú úroveň a keď už ho majú na rovnakej úrovni, tak už nemôžete tvrdiť, že je teraz tam ten chlap zvýhodnený, lebo je to žena s rovnakou úrovňou testosterónu. Takto sa argumentuje, takto sa ľudia po, proste zavádzajú. toto takto argumentovali? Áno, áno, toto je no. argument, no. že že oni nikdy neboli proste, že nemôžeš povedať, že zdvíhal činku chlap, lebo že tá žena teda ten chlap prerobený na ženu bral nejakú teda hormonálnu liečbu alebo čo podobné, kde mu teda znižovali úroveň testosterónu a keďže ju mal na úrovni tých žien, tak už nemôžeš tvrdiť, že boli oni znevýhodnené oproti neho. No, do, do, dobre, to je krásne, akurát, že ešte to treba dotiahnuť, Vieš, že ja som vždy za, ale poďme to urobiť poriadne, že neexistuje len aktuálny, momentálny testosterón, ale tzv. prenatálny testosterón. To znamená, že e, testosterón, ktorý pôsobil počas vývoja, keď sa budovalo tvoje telo. A celý ten čas od narodenia až neviem dokedy, kým narastol, ten, ten čo už není muž, tak mu ale ten testosterón budoval inú, iné, iné veľkosť svalov, iné pevnosť kostí. On má, on má pevnejšie kosti, má širší hrudník, má, má celú stavbu tela, má inú. Aj tie svaly mu už zostanú, aj keď už ten testosterón má menej, tak, tak mu zostane, že on 20 rokov pod vplyvom testosterónu sa mu vyvinulo iné telo. Takže ho nemá rovnaké Takže nech mu, nech mu odpilia z rebier a zmenšia hrudník a nech mu, ja neviem, všetko urobia, keď, keď ho takto zmrzačia, tak potom, to, potom s tým budem súhlasiť, nech môže ísť na súťaž. Hm. Tak len som sa dá ako príkaz, že či, čo, čím sa dalo ľuďom zalepiť oči, že toto bol argument, že však zrovnaní sme hladiny a tým pádom je to v poriadku. No. no. Ale však tak, stačí to no, pre ľudí to máme k tým, čo sme ženy sme riešili. Ďalší opak, e, výsledok ako markantný opak je, že, že liberalizmus, sloboda, my, my stále o slobode sa hovorí a výsledok je totalita. Akože proste výsledok je, že progresívci zavádzajú totalitu, ktorá ide úplne preč od klasickej západnej slobody. A jak je to možné? Čo sa deje? Však uh, kde to mám? Bojujeme za demokraciu a vzniká tým totalita. Napríklad, že zavedieme vládu jednej strany, čo bol predsa ten hriech komunizmu, že v komunizme mohla iba jedna strana vládnuť. A oni robia to isté, že bude iba progresívna strana a všetky ostatné nebú nesmú byť, lebo nie sú demokratické. Takže, takže podľa nich oni pod demokraciou myslia totalitu je ďalší príklad toho jakoby krycieho používania jazyka. No a to teraz, to bolo vidno, ale už dávno, veď to tam v tom programe bolo dávno a ľudia to ako nechceli pochopiť, že to je predsa jasné, že to plinie z tých princípov. No a teraz už je to hmatateľné, tak teraz už by to mal každý vidieť že vlastne všade sa zakazuje kandidovať proste iným kandidátom. Tak doma vidíme, že Fico nesmie vyhrať voľby, lebo je nedemokratický, aj keď mal väčšinu. A čak e, jedna krajina za druhou v tom Rumunsku. V Rumunsku sme prezidenta rovno odstavili. Georgesku a najprv e, no a, a vidíš aj, že oni si stále menia tie výhovorky. Najprv hmm. bolo, že ho Rusi platili. Tak naj, najprv bolo, že Georgesku vy, mal, vôbec nemal vyhrať. Predvolebné prieskumy mu pripisovali minimálnu podporu. Nie, tak mimochodom to znamená, že predvolebné prieskumy sú, sú na nič, že sú falšované, však ja som sa stretol aj nedávno s tým Barankom a ba, be, bar, Baranek sa volá No, ak on mal prieskumnú no, agentúru. Áno, áno, no. áno, Jan Barán. že odkedy odmietol falšovať a na objednávku dávať tie prieskumy, takže ho tak skončil. A, a, no mimochodom, a potom ale, že prekvapivo vyhral Žorčesku. Tak poved, a nechceli, aby vyhral, tak pov, a že Rusi ho podporovali. No to sa ukázalo potom, že to bola lož ale ten, ten, tá irónia proste je tá, že nie Rusi ho podporovali, ale tí, tí liberáli ho podporili. Oni sami zmanipulovali, akože mu zaplatili tie kontá na sociálnych sieťach a, a pomohli mu vyhrať, lebo oni taktizovali že proti nejakému kandidátovi, ktorého sa báli, ho podporili toho Skua, aby, aby ubrali hlasy tak, tomu tak, že kandidátovi. hlasy, No a toto je, toto je <laughs> taká vec, čo som aj u tých jezuitov hovoril, že keď niekto nemá ako opravdivý, ako e, postoj a cieľ nejaký charakterný a iba takto taktizuje a, a špekuluje, tak vždy sa nejako vyra, preráta nakoniec, že vždy sa stane niečo iné. Hm. A to sa stalo aj im túto s tým Georgeskom, že oni mu pomohli, oni si to sami spôsobili, že ho podcenili a pomohli mu a vyhral. No tak e, najprv si vymysleli, že je, je podporovaný Rusmi, keď si ste, že to není pravda, tak mu jednoducho povedali, že aj tak nemôžeš kandidovať, že proste teba sme zakázali. <laughs> No. A lebo, a teraz odôvodnenie bolo, lebo že ty chceš ísť von z Európskej únie a z NATO. A to znamená, že oni sa priznali, že Európsk, Európa je žalár, že ty nemôžeš vystúpiť. My, ne, my tu nie sme dobrovoľne, my sme vo vezení. Čiže niekto, kto by chcel vystúpiť z Európy, nemôže kandidovať, lebo to je dôvod na to, že je vylúčený z volieb. <laughs> Čiže my nemôž, ni, ni, sa nedá vystúpiť z Európy podľa toho. Nie si to uvedomme. No, no. A že už, tu, už sme vo vezení, nie sme, nie sme dobrovoľne. Lebo ja hovorím, že a prečo, počkajte, že Prečo ste vy taký nervózny z toho, keď, keby aj rovno niekto hovoril o vystúpení, však Fica ste teraz obviňovali, že chce vystúpiť z únie a teraz vrajme, však podľa mňa nechce, ale že počujete, že ale keby chcel, to akože nesmie povedať, že my, my, ja nemôžem povedať, že chcem vystúpiť z Európskej únie, to sa nesmie. Ja som mal pocit, že ak teda ste tvrdili, že sme tam išli dobrovoľne, tak hádam stále platí, že dobrovoľne môžeme aj vystúpiť z tej únie, nie? Že aj, aj z NATO je možné vyznúť, mhm. ale zistí, že nie, že nemôžeš, že to sa nesmie. A, a s tými, s tými rumúnskymi voľbami, že tam je to čarovné, keď to dopovieš, dokonca ešte, vieš, že e, špekulovali, špekulovali, ako až to nakoniec skončilo, vieš, akože tak tohto odstavili Georgesku, no ale však išiel za neho nejaký náhradník no, Simeon. to chcem povedať, ten si, <laughs> no, Simeon. Simeon, áno. A že ten povedal, že on ho dostane hore zase. No, a Simeon a počkej, vyhral. vyhral? Vyhral, samozrejme. Simeon vyhral prvé kolo úplne presvedčivo. Ja, e, ne... Už prvé kolo nebolo ešte? No, prvé kolo bolo prezidentských volieb a vyhral ho Simeon. A druhé kolo? A, a dokonca veľmi presvedčivo, ešte ja, ja nie som si celkom istý, či ten Simeon nakoniec nezískal aj viac hlasov ako ten Georgesku v prvom kole. A, no tak áno, už a, keď a, sa ľudí nahnevajú tým, že im zakazujú kandidáta, tak to už potom by ho každý, ho bude viac ľudí voliť, nie? A, a, a druhé kolo? Však zakázaného budeš voliť radšej. No, a druhé kolo, neviem, či teraz niekedy nemá byť. Po, pozriem sa, že kedy je druhé kolo. No tak to by bolo krásne, keby, že, že ešte to len... Vidíš, ale toto už je príznak, že oni čím viac takto robia prekažky, tak už si to len zhoršujú. No v nedelu, zajtra bude, Emil, druhé kolo. Dobre som no, sa... tak <laughs> uvidíme. ale vie, Rumúnsko čaká druhé kolo kontroverzných voľb. <laughs> To sú kontroverzné voľby, vieš, mainstreame napíšu kontroverzné voľby, no. Tak uvidím. Tak ako budú musieť zakazovať <laughs> všetkých do nekonečna. Ale tak vieš, už, že... už zakázali Lepenovú, však vymysleli si sprostoznaniu takú, ktorú to sme po, hovorili, porušovali všetci možní okrem nej, ale ona sedí, alebo teda je v domácom väzne, tak tu už zakázali, zakázali AFD, teraz tak už budú musieť zakazovať, už to nedá inak, Emil. Už treba natvrdo. Už meká sila nepomáha. No, no a to isté však AFD v Nemecku, že už je to má 25%, čiže je to najvolenejšia strana a nemôže vládnuť, lebo a, a idú ju zakázať, že kontrarozviedka Nemecka o, vyhodnotila ju ako pravicovo-extremistickú, takže zbierajú materiál, aby ju mohli zakázať. Čiže, lebo je nedemokratická. Sice ju volí najviac ľudí, ale nie je demokratická, no, no. takže ju treba zakázať. No. Čiže to no. je už, oni sa dostávajú do polohy otvorenej proti ľuďom, no a to už je ako predposledné štádium, že, že prehrajú, alebo by museli už teda sa otvorene pristúpiť k tomu, že likvidovať ľudí, zatvárať a tak. Mm. No ťažko a, sa im to počúvalo, keď im to J.D. A, a pritom sa dostávajú do tých svojich, jakoby, e, že sa za, ja keď niekto na na policii páchateľ sa zamotáva do vlastných výpovedí, tak oni sa takto podkynajú o vlastné koncepcie, lebo to AFD eh, prehlasili, že ona je pravicovo-extremistická, lebo má napríklad etnické poňatie národa. A to je vraj protiústavné. Čiže podľa AFD klasický Nemec je eh, Nemec. Hm. Kto je, sa narodil ako Nemec, rozpráva po nemecky, má nemeckú kultúru, tak to sú vlastne Nemci a že ten Nemecko je národ týchto ľudí. A to už progresívci, pretože oni zrušili národy, tak e, lebo všetci, kto chcú, chcú byť príslušníci nejakého národa, sú vlastne podľa nich fašisti, čiže extrémistickí nacionalisti, tak vlastne Nemectvo je pre nich dáne iba občianstvom, že dostane hoci kto nejaký Arab alebo Černoch občianský preukaz, tak je Nemec a občianský preukaz dostane každý, takže vlastne Nemec je hoci kto. A ne, nemusí mať ani pôvod, ani kultúrny, kultúrne nejaké hodnoty, ani nič. A kto by chcel, že to by nemali byť Nemci, tak ten je vlastne, že sa stavia mimo ústavu a teda by mal byť zrušený, zakázaný. A, ale e, takže to je taká nová koncepcia, že národy neexistujú, a, ale pritom je to plné, ten zákon, zákonodárstvo potom je plné protirečení, lebo ešte stále je to plné tej koncepcie, že vlastne Nemectvo je definované etnicky, lebo napríklad keď e, po páde železnej opony e, sa stá tisíce Nemcov, ktorí žili mimo Nemecka, vrátili do Nemecka, povedzme z východnej Európy, ako navrátilci, Spätheimkehrer a ja, pretože mám karpatských Nemcov predkov, tak my sme za socializmu, ja som sa bol pozrieť v Nemecku a sme uvažovali, že či tam nemáme odísť. Lebo sme mali toto právo že vlastne sme karpatskí Nemci na Slovensku a, a vlastne sme mohli ísť do Nemecka. No ale to, to znamená, že keď nejaký Nemec od Volgy z Ruska je Nemec, pretože je pôvodom Nemec, a, ale nemá nemecký občanský preukaz, ani tam nežije, tak to je etnická definícia Nemca. No a to je potom v rozpore, to by bolo, to je protiústavné Lenže to, tie protiústavné veci sú všade v tých nemeckých zákonoch zatiaľ. O, no, takže oni sa podkyňajú vlastne, oni, oni niečo len tak si vymení, vymyslí a vlastne celé je to potom plné jakoby nezlučiteľných protirečení, vlastne je to zákonodárstvo. No a, a samozrejme musím povedať, že čo dopadlo úplne opačne je rasizmus že jedna z hlavných vecí boj proti rasizmu eh, a antirasizmus horlivý na výsledok boja proti rasizmu je nový rasizmus proti bielým. Takže vlastne všelijakí farební a, a cudzinci sa chovajú jak, jak, jak bašujú, proste jak v tom divadle, že obsadili divadlo v tom Paríži teraz v zime či, a, a, a ten, <laughs> ten, ten biely maj, ten francúzsky majiteľ skrachoval, pretože mu vlastne zrušili všetky, eh, všetky predstavenia a vyhlasili, že bojujú proti rasizmu, že všetci sme si rovní a nie nelegálni. A, a tak sme vtrhli do budovy divadla a sme si ju akoby osvojili a potom a tam bereme drogy a znásilňujeme okolo idúce francúzsky a bijeme sa tam a, a, a tak. A, a teraz ale vám prečítam úplný vrchol, to je, vraj, to je nie, teraz, tento rok, že bri, nejaká britská rada pre určovanie trestov vydala smernice, ktoré nejak smernice, že ako by sa mali zmeniť zákony. A že aby britské súdy ukladali rozdielne tresty na základe príslušnosti k pohľaviu, menšine a etnicite. Či nebude platiť rovnaký zákon pre bielých a čiernych a ženy a mužov, a, ale bude viacúrovňový systém, akoby dvojúrovňový a selektívna spravodlivosť, že Černoch alebo nejaký príslušník menšiny, tak u nás romovia, e, jednoznačne by dostávali menšie tresty za rovnaké trestné činy. Toto doporučuje Britská rada a dôvod je ten, že sú, to sa, sa podržte, to je vážne, ja ne, neklamem. Dôvod je ten, že černožské a menšinové komunity sú nadmerne zastúpené v trestnom konaní. A napríklad u nás sú to Rómovia teda to sa nesmie hovoriť, pardon, že marginalizovaná skupina, so marginalizovaná skupina je zastúpená napríklad na východe, ja neviem, je, je snad 10 krát viac z, vo väzniciach. Je táto e, marginalizovaná, nemenovaná skupina než e, biele obyvateľstvo. A z toho vyplýva, že, že tá, tá rada hovorí, že vlastne to treba zrovnať, lebo že to je ako nespravodlivosť a teda by mali dostávať 10 krát menšie tresty oproti Slovákom bielým, aby sa to zrovnalo, aby neboli viac trestaní. Tak. Proste čiernoši sú viac trestaní v Amerike než, než bieli, tak, lebo povedzme urobia 7 krát viac ľudí zabijú, tak potom majú sedemkrát viac ich sedí za vraždu. Takže mal by dostať iba sedminu, aby sa to vyrovnalo. Ale to tým predsa nekončí, nie? lebo keď mu tak zmierním trest, tak bude ešte viac robiť tých zločinov. Tak vtedy mu treba ešte zmierniť trest. Takže nakoniec by vlastne tieto menšiny mali byť úplne beztrestné, pretože oni by mohli robiť aj nekonečne veľa zločinov a, a zase by boli nerovnomerne zastúpení. Takže e, dôsled, domyslieť to znamená úplná beztrestnosť, a, ale vôbec tento nápad, že úplne ignorujú proste tá, ten, ten slnečný démon je v tom, že tá, tá súdna rada úplne ignoruje, že čo urobili, aký trestný čin a prečo to urobili, alebo čo. Že proste výsledok je, že je tam viac farebných než bielých, tak to hmm. treba zrovnať. No, vyšlem Takže im budeme číslo, dávať áno. polovičné no, tresty. Tak. Nejde o pointu to je toho, ale o diskriminácia. Takže oni môžu robiť hoci čo. Čím horšia skupina, tak tým bude mať menšie tresty. Takže keby diabli sa tu v UFO pristali na Zemi, tak, tak aby sme ich nediskriminovali, tak by mohli akože rozputať peklo na zemi a mali by úplne minimálne tresty, aby náhodou neboli viac zastúpení vo väzniciach. To je úžasná logika, to je proste vrchol zvrátenosti toto. To je absolútny vrchol že, že čo, čo, čo, to sú, čo to sú ľudia v tých orgánoch, sa tam, jak sa tam dostali našťastie môžem povedať len jednu dobrú vec, že tí, tí praktickí súdcovia tí, tí, tí to ako neprevzali, že zatiaľ to zamietli nejaký iný orgán, že to nejde sa to aplikovať, lebo si uvedomili, že to je nerealizovateľné, že proste je to jednak úplne ako viac dvojúrovňový systém, že vlastne ten bielý biely heterosexuálny kresťanský muž by bol vlastne ten by dostal ako plnú pálku vždycky, hoci čo by urobil. A všetci ostatní by boli akože omilosťovaní, lenže prakticky to ani nemôžeš urobiť, lebo tou zmetočnosťou toho okamžite by sa predsa zmenilo správanie ľudí, ako by, keby ma, predstav si, že ma chcú zavrieť na doživotie, tak ja by som zrazu povedal, počkajte, ale ja som tuším gej, a moslim a cítim sa a neviem čo a že som príslušník menšiny. A hneď by mi museli odpustiť trest. Takže to by sa ani nedalo urobiť, lebo keď od subjektivity závisí, závisí, že kto som, že môj pocit ma definuje, tak každý trestaný by okamžite mal pocit, že patrí k menšine. Chápeš? Ale že títo ľudia sú tak dementní, ale tak extrémne, že nedvojde. oni nevedia, si svoje vlastné princípy dať dohromady, ako spojiť, že tam máš, tá demencia je neprítomnosť mentálneho procesu, že nie, oni ani to nespoja tie myšlienky, že však každý sa mi prehlasí za, za menšinu, keď, keď ho idem zavrieť. Takže to ani, ani si niekto uvedomil, že to sa nedá vôbec realizovať. Ale, ale títo blázni, oni by to aj začali realizovať a mali, proste by bol akože fakticky zmetok úplný. Tak vieš, no, už sa tu realizujú iné veci v miernejšej forme a tiež sme to spomínali v minulých reláciách kvóty na ženy, kde teda ty ne, ne, nesmieš brať do úvahy šikovnosť daného zamestnanca, alebo čo keď by si náhodou z desiatich šikovných mal 8 chlapov a dve ženy, no tak musíš zobrať 5 žien, hoci teda tri budú nešikovné, ale musíš to takto urobiť, lebo predsa nejde o to, aby si mal najlepšieho zamestnanca, ale aby si sedeli čísla. No tak, takže... To je do tej kategórie, že zvrátenie zmyslu všetkých vecí, že vlastne firmu predsa založíš s nejakým cieľom, že chcete dosiahnuť nejaký, e, nejaký kvalitný proste produkt a niečo. A teraz od toho sa predsa odvíja, že tam berem ľudí, ktorí sú mi ako užitoční v tom smere, ktorý chcem dosiahnuť. A teraz oni prídu s tým, že tam nemám dať týchto ľudí dávať, ale mám tam dať niekoho len za to, že je žena že je gej, že je niečo, ale to vôbec nesúvisí. Že kam tá firma dojde? No, to ju môžem, všetko je treba, všetko sa rozpadne, všetko musíš zrušiť vlastne, lebo ale, tam robíš že... niečo iné, než na čo to bolo založené. Však skrachuješ, ale Emil, skrachuješ genderovo vyváženie. <laughs> Áno, bude, no. to, bude to krásny krach. E, nádherný, že genderovo sa rozídete všetci pol na pol. A potom by mi to mal <laughs> štát kompenzovať zo štátnej pokladnice. No, no iste, iste, iste. Na to by sa peniaze mali potom nájsť, aby ťa e, štát živil, lebo sa ti rozsypala firma, no? Alebo tu mám takú, že no, koľko sa hovorilo, že tie LGBT, že oni nechcú manželstva, že chcú iba tie partnerstva a, ale kto už vedel, tak hovoril, to je salamová metóda, vy potom od hlasového partnerstva a budete chcieť manželstvo. No už som počul, že v Českom parlamente to riešia, že sa sťažujú, mm. že to je diskriminácia, že oni chcú, aby sa to volalo manželstvo, lebo že prečo oni majú mať niečo menej cenné ako to partnerstvo? Že oni chcú manželstvo. Tak, jak majú katolíci a ja neviem kto, proste muži a ženy a, a, a to strašne zaujímavá tá debata, argumenty, tam ten Roman Joch sa snažil argumentovať, že v manželstve ide predsa aj o deti. A nie, nejde o deti, pretože aj neplodní e, majú právo podľa zákona muža žena, aj keď sú neplodní a vedia, že nebudú mať deti, tak im zákon umožňuje uzavrieť manželstvo a nie len registrované partnerstvo. A tak preto, aj keď e, dvaja ako geji chcú, tak, tak nemôžeš povedať, že nemôžu len preto, že nebudú mať deti. Takže to, to je zaujímavá debata, ale, ale jak oni došli na to, že to manželstvo je viac cenné a registrované partnerstvo je menej cenné, to nechápem. Lebo mohlo to byť aj opačne, že prečo sa tí e, s manželstvom nesťažujú, že oni chcú mať registrované partnerstvo, pretože to má väčšiu prestíž a neviem čo takže oni sami usudili, že majú niečo menej cenné a, a dožadujú sa, že chcú mať to, čo majú tí heterosexuáli. To sú, to sú fascinujúce <laughs> proste jakoby myšlienkové pochody. Mm. Ale podstata je, že sa nechápe zmysel toho celého. No oni, vieš, že... asi chcú byť pred pánom Bohom zobratí a keď sú len registrovaní, tak pán Boh im to nemohol odobriť. Tam je ja za... som, inak, ale to je, není ľahké. Ja som sa, hovoril som si, že ja skúsim to vyriešiť, lebo tam musíš ísť potom k podstate toho, že čo je manželstvo. Vieš, keď, keď to není, že nemusia byť nevyhnutne deti o, a, a tak ďalej, ale, ale to je vlastne okrajový prípad, lebo, lebo klasicky boli deti medzi mužom a ženou a len tam sa vytratilo to hlbšie chápanie, že vlastne to posvetné na tom manželstve je, že tam je duchovný rozmer, ten vertikálny, že to, to je snaha o, o vývoj vlastne duchovný. No a pre väčšinu ľudí cez deti sa deje ten vývoj, tam musíš byť nezištný, ale niekto naozaj ne, nemôže mať deti, ale ten zmysel lebo ten duchovný vývoj mať môže, že keď nemáš náhodou deti, mm. len to musí byť celé tak chápané, len si hovorím, tak o toto musí ísť, lenže potom som si hovoril, dobrá, veď to aj dvaja, dvaja muži, alebo dve ženy, lesby, môžu povedať, že oni vlastne v tom partnerstve že síce bude bezdetné, ale že oni vlastne to by malo byť posvetné, lebo že oni im ide o duchovný vývoj. Mm. Neviem, čiže to, to neviem, či som to doriešil toto s tým manželstvom. Ehm, čiže boli sme pri tom, že všetko dopadá opačne a tuším, že som povedal už všetky tie príklady. No, Emil nám asi spadol z linky. Počkať, ideme ho znova vytočiť, lebo ho tu nemáme. Emila. Aha, vyzerá to, že sa niečo pokazilo mi tu. Mi tu píše systém. No tak keď sa niečo pokazilo, tak s tým veľa neurobíme, tak si asi skúsime Emila znova vytočiť. A hádam sa to časom opravilo. No zvoniť to zvoní, ale Emil nám to nedvíha. však myslím si, že tak či onak, ak teda asi Emil povedal v tom vstupe, čo zhruba chcel, tak by sme si vlastne mohli dať pesničku. Ja za ten čas skúsim teda opäť nadviazať kontakt s Emilom. mesiačik osamotený a túlal sa mesiačik osamotený lutoval líce, ako sa tak túlal líce. dúfam, že sa mi podarilo Emilom opäť nadviazať kontakt, lebo nám trošku spadol z linky. Ja som teda využil tú príležitosť a dali sme si hudobnú prestávku. Emil, počujeme sa? Áno. Dobre, výborne. Dobre, takže... No. Posledné dva príklady, mm-hmm. že ako veci dopadajú uh, katastrofálne opačne, než je vyhlasovaný zámer, jeden menší, jeden väčší. Jeden sa týka ešte incestu. Hovoril som, že jedna taká verzia toho bola, že um, vo, vo Francúzsku, to som tu už hovoril, že zakázali zisťovať odcovstvo. Áno. No, začalo to tým, že nech sú otvorené manželstvá, že však prečo by nemohla manžel, manželka spať s inými. Potom, keď už bolo, neviem, 10-20% tých kukučích detí, tak povedal štát, že tak teraz už ale to ani nezistujme, že kto sú koho deti, lebo pre pokoj v rodinách je lepšie, keď sa to nevie. Takže nechci vedieť, že či je tvoje dieťa, či si otec a pokuta, keď si dáš DNA test, tak máš trestný čin. Len že to je tá špirála, že to sa začne však prečo nie a potom už sa <laughs> ide tá špirála do pekla, že sa navezujú stále horšie veci a, a ktoré sa potom ešte štátne uzakonujú a tie vedú ešte k ďalším horším veciam. Napríklad k tomu, že keď nevieme, že kto je koho otec, a, tak, tak vlastne keď si bereš niekoho v ďalšej generácii, tak ty nevieš, či to nie je tvoja sestra. A, alebo teda nevlastná sestra. A, t, t, čiže jedna verzia bola, že teda nezisťovať odcovstvo kvôli tomu, ale druhá verzia taká technologická je, že sa zaviedli tie umelé oplodnenia a znova, že no a prečo nie? A, a No tak a teraz vysvitá po jednej generácii, že vieme prečo nie, lebo vlastne si ženy sa dali umelo oplodniť, takže si v tej spermobanke e, pozreli niekoho, <laughs> nejakú fotku a popis, ale nesmeli vedieť, kto to je, že bolo anonymní darcovia. No ale neviem, kto tam bol, nejaký Jakob Majer, ktorý, ja neviem, možno dobre vyzeral, alebo niečo tam mal napísané, tak vysvetlo teraz, že Jakob Majer má asi tisíc detí, čo, čo sa dali umelo oplodniť a že tieto deti behajú po Holandsku a teda ten jeden človek mal vyše tisíc detí a že takýchto superdarcov tam je viac. Takže Eh, už tieto deti, keď, a nevedia, lebo je anonymný darca, eh, takže, a to nevedeli, že to je Jakob Majer, tak, eh, takže už asi 3000, tak, tak ty sa medzi sebou berú, lebo ty stretneš niekoho na ulici, páči sa ti, zoberete sa, ale vy neviete, kto boli vaši rodičia. Teda matku, vieš a že už asi 3000 detí bolo v ďalšej generácie splodených tak, že to boli nevlastní súrodenci. Čiže mali spoločného otca a nevedeli o tom. A že to je pri 3000 deťoch, keď sú to nevlastní súrodenci, tak možno 300 vádnych detí. Takže teraz sa tie úrady ako vzpamätali na následkoch, čo ako úbožiaci oni to netušili, mohli sa ma opýtať <laughs> vopred a že, že teda zistili, že to je medicínska katastrofa. A že teda je nutné, aby, aby ľudia vedeli, že koho do svojich rodičia a že teda než začnú chodiť, že to nemôže, že musia si dať urobiť test DNA teraz, lebo si ne, stretneš dievča a ty si si není istý, kto to je, tak musíte si robiť test DNA a že či to není tvoja nevlastná sestra. A to by ľahko mohla byť, a... lebo oni sa budú vlastne priťahovať, títo Áno, súrodenci. Áno, to som hovoril. No lenže, lenže, takže v Holandsku to musíš robiť tak, no však to je práve to, čo v tom Francúzsku zakázali nedávno, že práve nesmieš zisťovať, kto je tvoj otec. Tak jak si to predstavujú títo No, oni si to nejak nepredstavujú, zase to, narazí, zase to narazí na dôsledky a potom budú hasiť dôsledky. Tak ako v tom Holandsku, no tak jedine, <laughs> jedine takto. No. Takže je to, to je reťazová katastrofa proste. No a posledný príklad, veľký, a ja tu mám množstvo materiálu, to nestihneme, ale ukrajinská vojna. Však to je exemplárny prípad, že vyhlasovali sme samé ako heslá, že všade vlajočky, že pomáhame Ukrajine, podporujeme Ukrajinu, suverenitu, územie, ja neviem čo. A veď výsledok je vo všetkom totálny presný opak. Že u Ukrajincov, veď to je, všetci, čo vyvesujú ukrajinské vlajočky, sú, sú šialení nepretelia Ukrajiny pretože to Jasne vedie tak. k vyvražďovaniu Ukrajincov, vedie ich zomrelo im 100 tisíce, milión a zmrzačených, ktorí budú síroty, deti, a e, roz, úplné zničenie proste infraštruktúry Ukrajiny, že tam budú im generácie opravovať, nehovoriac o nejakom, že tam kultúrne dedictvo, že to už neopravíš, keď zničíš nejaký múzeum alebo čo, a e, obrovská zádoženosť, to budú otročiť, ja neviem, si to potom jedni v ruskej časti, druhý v americkej časti, budú odovzdávať všetky minerály tam Trumpovi a ja neviem čo a budú zamestnaní e, v západných firmách a čo chcem povedať, no a o územie prídu, veď sme chceli, že celistvosť, keď sme celistvosť mali, však sme mohli pri tom zostať. A nie, oni chcú vojnu s Ruskom, lebo že zvyťazia a, a, a vyženú Rusov a znásilnia tých e, východných Ukrajincov. A, a, proste výsledok je presne opak toho, čo sme chceli dosiahnuť. Dokonca ešte hrozí, že tá Ukrajina, keď, keď bude tak tvrdohlavá, že bude stále chceť bojovať ďalej, že úplne príde o suverenitu. Teda už de facto o ňu prišla, lebo tá vláda už nebola, to není ich, to je cudzia vláda. Keby, keby to nebola cudzinecká vláda, ten Zelenský, tak by ne, neboli bojovali, však on, on chcel prestať bojovať na začiatku vojny a mu to zakázali. Lebo, lebo on je bábka, lebo on nerozhodoval o tom, že či budú viesť vojnu. Takže tu sa vedie, to všetko je proti Ukrajincom. A ja aspoň niektoré poviem, že no a ako to začalo? Ja som ten moment povedal na Majdane, teraz je, je buď sa zrieknete, že to ste nechceli vy zabíjať tých, tých, na ulici tých ľudí, alebo bude s vami amen, roztočíte špirálu násilia. A nie, oni, oni šialenci si dali, že nebeská stovka, že to sú tí mučenici, že čo tam majú pomníky a že ktorí sa išli do neba do neba, že sa sú obetovali, lebo sú obete akoby ako keby ich zabili Rusi, ale oni si ich sami zastrelili a z americkej ambasády dostali číslo, že, že Amerika začne podporovať Ukrajinu, keď bude najmenej 100 mŕtvych, akože zastrelených tým Janukovičom. A teraz mám tu knihu od Ivan Katchanovský Masaker na Majdane. O, to je Ukrajinec, ktorý je vonku, že profesorom v Kanade a takto. A, a to je kniha, čo je tvrdo fakticko-vedecká. Proste je tam popísané všetko až do, až do koordinovaných balistických e, z, jakoby skúšok, a koordinovaných videí, že z rôznych strán kamerami, kde kade letela gulka a koho trafila, z akej strany a odkiaľ letela a v ktorej sekunde. Tak to sú proste z, z, sumár tej knihy je, že spolu organizáciou západu tí ukrajinskí radikáli platení e, zo západu jednoducho zastrelili 70 ľudí e, ako na ulici. E, to všetko je na kamerách, že z ktorých okien sa strieľalo a tam to ovládal ten právý sektor a tie, tie ukrajinské strany a Janukovič nestrieľal. Janukovičovi všetky tie gulky strieľali ponad hlavy ako tých civilov a snažili sa strieľať na tých, na tých ostrelovačov v tom hoteli Ukrajine v tých oknách, ktorí strieľali do civilistov. Čiže Janukovičov Berkut chránil ľudí pred vrahmi, ktorí strieľali z, tých, z, z ich vlastných do vlastných radov. Z tej časti, e, kde, ktorí ovládali Ukrajin, tí, no, e, pravicovo prozápadní. Čiže tam to začalo, tam si to bola príčina vojny. Tam si Putin povedal, že stačilo, keď oni urobili násilný prevrat a zmocnili sa Ukrajiny a nedemokraticky, tak proste ja tiež to urobím násilne a zmením režim proste v Kieve a, a vrátim tam proste vyženiem tých banderovcov. O, proste ten, toto je problém, že každý mal vidieť, že ten začiatok bol zlý. Preto tá vojna není v poriadku, není, není sú Ukrajinci, proste začali z, z, zlý je ten ascendent, ten začiatok, proste tam zlý aniel bol, proste to je, to je proste vraždiť vlastných ľudí, aby som mohol začať vojnu. Proste jak môže taká vojna dopadnúť dobre? a potom samé ďalej, veď to, že samé lživé garancie, ako ne, nesvojprávna vláda, samé lživé garancie, celý čas od začiatku sme vedeli, že ich podvádzame, že ich zavádzame tých Ukrajincov. A vedel to nie len Trump, ale aj Biden. Vedeli, že lebo všetci to povedali, tí ich už pred vojnou, aj, aj počas toho, aj, aj ku koncu, že vedeli, že poražka Ruska je nereálna. Američania. Ale bolo, že hurá do boja porazíme Rusko. Ukrajina zvíťazí nad Ruskom. A cieľom bolo len oslabiť Rusko. To bol aj v tom Rent Corporation predsa plán, kde to bolo otvorene povedané. A, a proste tí, čo to mysleli s Ukrajincimi dobre im povedali, nespoliehajte sa na smelé a prázdne sluby západu. Merzheimer, alebo títo ten Jeffrey Sachs im to hovoril, že ne, neriadte sa Spojenými štátmi, zachránte si životy, zachránte si krajinu, neposlúchajte uh, proste uh, a ne, ne, ne, nie. Proste nechali sa na to nachytať proste zlé síly by sa nechali, by, no tak samozrejme podporené riadne zbraniami aj financiami zo západu, ale proste to, to, to, tá tragédia je, že my sme si tie zlé sily vybrali na západe a sme ich podporili. ich vlastní ľudia to to vedeli dopredu, že ten Arestovič 2019 hovorí vojn, ak budeme na ten Donbass útočiť a zabíjať Rusov a chceť ísť do NATO, tak bude vojna s Ruskom. Čiže všetci to vedeli, ale sa ako oficiálne, že to všetko je inak. Minské dohody sme mohli prijať, ne, nebola by vojna. O, čakaj, čo mám také zaujímavé, ešte niečo z toho vyberem. Ten Jeffrey Sachs, to je chlapik, ktorý proste podľa mňa hovorí úprimne. To je podľa mňa ako čestný Američan a on to má tú výhodu, že on ich všetkých pozná osobne, všetky tie poradné týmy tých prezidentov, všade sa tam medzi nimi pohybuje ako ich kamarát, že on vie zvnútra osobne, on, on že bol na Majdane, že to bolo organizované a platené Spojenými štátmi. O, varoval tých Ukrajincov, že kam to vedie. A že Jake Sullivan bol nejaký škaj, čo to tu mám nejaký poradca prezidenta, či čo to mám v Bielom dome. A že ten Jeffrey Sachs mu volá, že Jake, počuj, že však stačí, keď povieš, že Ukrajina nebude v NATO a Putin nezautočí na tú Ukrajinu. A ten Jake mu hovorí, a Jeffrey, ale však Ukrajina nebude v NATO, však vieš. Chápeš, pred vojnou. A plné noviny boli, že musia ísť do NATO a tak. A oni si hovorí, ale však my vieme, však my neplánujeme dať Ukrajinu do NATO, čiže sme ich totálne klamali. A ten Jeffrey mu hovorí, no tak to povedz, že nebudú v NATO, že my ich neplánujeme dať do NATO. Veď chcete vojnu o niečo, čo sa aj tak nestane a čo není váš cieľ? No samozrejme, to bol, chceli vojnu s tým, že to má Ukrajina vykrvácať a že bojujú za niečo, čo sme ich oklamali, že oni aj tak nebudú v NATO. Proste totálne, ako oni budú nenávidieť Rusov, budú nenávidieť Európanov za to, že sme ich zneužili. Ehm, a ani im vycúvať nedovolili, keď chcel ten Zelenský. Um, čo, teraz... tu som mal zo pár zaujímavých vecí. Vo všetkom aj, že Břežinský hovorí, že vo všetkom sa mýlili tí poradcovi, alebo a ten Sax hovorí, lebo oni sa nerozprávajú s, cudz, s nikým cudzím, že oni nerozumejú tým krajinám, takže on Břežinský ubezpečil prezidenta, že Rusko nie je schopné sa spojiť s Iránom a s Čínou a s Indiou a že budú osameli tí Rusy. A teraz čo sa deje? No, že s Iránom veselo spolupracujú a, a, a zbráne si posielajú a, a tak ďalej. A, Ačkaj, co pár len vyberem ešte, lebo už nemáme veľmi čas. No, neviem, čo som chcel, to asi stačí. Proste vidno, že... A stále není koniec tomu. Trump nič nedojednal nakoniec, teda iba pre seba minerály a tak, ale stále akoby už tá, títo európsky lídry ďalej a ďalej a ďalej, že, že chceme, aby Ukrajina bojovala, až kým sa úplne ne, nezničí. A ten, ešte to bolo, aj toto som chcel, že ten Sax tam chodil a hovorí, počujte, ale však tých Ukrajincov, však oni o všetko prídu, zomru. A, a oni hovorili, Jeffrey, ale že čo je s tebou? Však to je výborné riešenie, že však to sú výborne použité peniaze, pretože nikto z nás nemusí zomrieť. Že zomierajú iba Ukrajinci a oslabujeme tým Rusko. A, a to, toto, ten Mark, kde ho mám? Ten Mark Rutte, však to je nejaký v NATO, nejaký sekretár, alebo proste... No šéf vedúci, NATO. Šéf NATO. No tak on v tom, jak, jak tí Rusi prud, rýchlo postupovali minulú jeseň, zaberali územie a e, už sa zdalo, že sa zrúti ukrajinský front úplne. A tak tento Mark Rutte hovorí, že, že ale však my neprehrávame. My neprehrávame a, a povedal, že, Počuj, a ty to vieš pochopiť, že jako, jak to mohol mysleť, že povedal, že my neprehrávame? No, vyška, On to vysvetlil. Tam povedal, že Poved... neprehrávame, len front sa hýbe zlým smerom. Nie, on povedal, že <laughs> no, no my sme proste, chápeš, že zdalo sa, že ukrajinská armáda už je skolabovať, ešte sa, sa tam nejak spametali, lebo zadržali pri tom Pokrovsku Rusov a už sa dobre tam, tam ako, veď sa tam nevedia pohnúť už rok. Nevedia dobiť ten Pokrovsk, kde sú uholné bane, a túto blábolia, že chcú dobiť celú Európu. Oni nevedia tam dobiť no? ten, ten mm. Pokrovsk, lebo je to také namahavé proste dobývať veci, keď sa niekto zakope a sa tam bráni. Ale te sa hýbal front, sa zdalo, že sa to úplne zrúti, čiže my sme prehrávali a ten Rute hovorí, ale no, veď my neprehrávame, my vyhrávame, lebo tisíc Rusov denne zomiera. A tak musíte vedieť rozmýšľať, že to je úplne logické. Tisíc Rusov denne zomiera, teda vyhrávame, dosahujeme to, čo bol cieľ. Ale veď to tá Rent Corporation a všetci to tam, oni to tam mali normálne napísané, že cieľom je oslabovať Rusko. A, no a to, že zomiera, neviem, 2000 Ukrajincov, ale ktorých zomiera viac, tak to sa neráta. Lebo Ukrajinci, to nie sme my, Západ vyhráva, pretože dosiahol cieľ oslabovať Rusko. No, že pritom Ukrajinci všetci zomrú, to sa neráta, to není prehra. Čiže Ukrajinci sú, sú nám úplne cudzí, to nie sme my, to sú nejakí, nejaká, nejaký, ja neviem, ne, neludia, ako nejaká z, barbarí, alebo to, tých môžeme všetkých nechať zabiť. A, a to není prehra. Chápeš, čo to sú? Čiže v tej, v tej vete toho Rutého máš logicky implikuje náš postoj k tým Ukrajincom, že to sú iba ten kanonen futer, že to je len na odstrel. A toto je to, že milujeme Ukrajinu a vy, vyvesujeme z vlajočky? A ešte, ešte k tomu povieme, že Ukrajina tu bojuje za nás. My to <laughs> povieme, že Ukrajina je hrádza. No veď to je tiež tá lož, že keď, jak môže dobiť, ja neviem, tú, tú Paríž alebo Varšavu, ten Putin, že zautočí na celé NATO, kde by aj Američania museli prísť pomáhať, keď nevie dobiť tam, tam keď, keď sa tam motá, že rok nevie dobiť malé malé mesto Pokrovsk. Lebo Ukrajinci sa tam vedia ubrániť. No, to, to je jedna vec, že je to samozrejme totálny rozpor, že, hej, že Ukrajinu nevie dobiť, ale už ide pomaly na Berlín, ale hlavne tá vec, vieš, Emil, že ty povieš, nejakému, ja som teraz videl záber, nejaké video, ide, ide Ukrajinec, odnesie svoje dieťa niekde do školy alebo do škôlky teraz ako ho odovzdá učiteľom, tak ho zoberú tí tí, čo no, že krádnu chlapov z ulice a potom ho natlačia do nejakého auta vojenského a hodia ho niekde na front. Ukrajinca. A on sa bráni, on kričí, on nech, nechce ísť. No ale tí ľudia, ktorí tu mávajú tými vlajočkami a hovoria, že Ukrajina bojuje za nás, tak oni, oni vlastne... Ja by som strašne chcel, aby tento chlap raz, ktorý tam kričal a nechce ísť do toho auta, aby sa stretol s týmito ľuďmi, ktorí vraveli, že však vy bojujete za nás, za Európu, my vám posielame zbranie, my sme na vašej strane, my za vami stojíme. A ten chlap im povedal, ale ja som nechcel ísť bojovať. Ja, som, ja som nechcel, aby ste za mnou stáli, ja som nechcel, aby ste posielali peniaze na naše zbranie, lebo nás zabíjajú, zomierame a ja som chcel žiť že čo by mu títo ľudia povedali, lebo to je presne to, čo hovoríme celý čas tejto relácii. No, že, že on by povedal, že napríklad, a čo keby vôbec ne, by bol dal prednosť, aby nezačala vojna, nie? No. Ale títo trvali na tom, že, že Ale títo musia... chceli a oni sa tvária, že sú, na jeho, že sú na jeho strane. A toto je jedna obrovská pravda, čo tu dnes zaznelo a ja, ja akože čakám, že hádam to raz ľuďom dvojde, že to je presne naopak aj v tomto prípade, že tí, ktorí sa tu pasú za najväčších priateľov Ukrajiny, krajiny sú v skutočnosti ich najväčší nepriatelia. To sú v skutočnosti ľudia, ktorí keď pošlu zbrane na Ukrajinu, tak v tej chvíli tam posielajú preto, lebo vedia, že tí Ukrajinci tam pomrú. Čiže presne naopak, otvorená kultúra bojuje za to, aby bola kultúra zavretá. Mier Ukrajine bojuje za to, aby sa tam bojovalo. Tí, ktorí hovoria o tom, že stoja na strane Ukrajiny, mávajú vlajučkami, tak sú najväčšími nepriateľmi Ukrajincov. A tí, ktorým sa tu nadáva do kolaborantov a niečoho podobného, tí tu hovoria celý čas o potrebe mieru, o zastavení vojny, tým sa tu nadávalo do Chcimírov. A to sú v skutočnosti ľudia, ktorým je naozaj tých Ukrajincov ľúto a ktorí naozaj hovoria, že tú vojnu treba ukončiť, pretože je nezmyselná, nenormálna a zomierajú pri nej ľudia. Všetko je, Emil, presne naopak zase raz. No, takže môj záver, že som teda skritizo- zdemonizoval úplne doslova ten pseudoliberálny pseudoprogresivizmus, a, ale nakoniec by som chcel povedať, a kto je za to zodpovedný? My. Rozumné je dať si zodpovednosť sebe. Samozrejme, tú súdnu zodpovednosť za činy musia niesť tí ľudia, čo ich robia, ale duchovná zodpovednosť proste tou našou absenciou proste vízie, pravdy a, a hodnot tým, tým, tým prázdnom hodnotovým, tak tam sa toto prázdno volalo potom, potom démonovi Beliálovi, ktorý to, toto inšpiruje, lebo, lebo my sme boli duty, lebo, lebo aj kresťanstvo sa sploštilo a vypraznilo a, a proste e, bežný človek nemá žiadnu hodnotovú víziu. Keby sme ju mali, tak by vôbec toto nevzniklo. To je len je akoby výsledok tej prázdnoty duchovnej, ktorú sme na vine v priemere všetci, aj tí konzervatívci, aj, aj tí, čo sú proti. My, my, my proste toto, toto by vôbec nebolo. Kebyže, kebyže máme víziu pravdy, dobra, krásy, tu sme strátili, Od toho sa všetko odvíja. Ja vlastne ja som ešte mal, že som si mal pocitu, že niečo zlé musím povedať na Fica, aby to nevyzeralo. Ale necháme to do inej relácie. A ja som si vyratal podľa nových zákonov trestných, že ako najlepšie urobiť zločin, aby ste zbohatli. Vám dám návod, Joj, joj. Ako môžete zarábať e, takmer 2000 eur denne, keď si sadnete do väzenia na, na budúce niekedy. Ja ešte vlastne mám jednu časť, ktorá patrí k tomu pseudoliberalizmu, ktorú už tu rok mám poznámky, ja sa bojím, že či to vôbec smiem mať takú časť lebo to vyvolá čas s názvom, že čo následuje po LGBTIQ+. Plus. Mm. Že mhm. čo je v tom plus. A to ešte, tam pribúdajú postupne písmená, vidíte? A, a ja ako prorok viem, že tam je ešte najmenej 7 písmen. A len to je také strašidelné, že že budú asi ľudia zdesení a niekto bude možno z toho taký zhrozený, že prestane počúvať a riadninu nič. No, možno by to nemal každý počúvať, ale možno, že to urobím, ale nie na budúce, a aby sme, aby sme niečo pozitívne dali, tak ja by som na budúce dal, to bude 14. jún, takú super pozitívnu tému. No. Na, na, na, aby sme pookriali a o deťoch. Lebo ja som prišiel na takú vec, teraz sú tie trendy, že nemá deti. To je, to je mm. akože rôzne na to dôvody a štýly životné. Ja som urobil obhajobu detí vedeckú a zase to nechám ako takú záhadu, že zistil som, že deti sa dajú vychovávať tak, že nepotrebujete pre ne vôbec žiaden čas ani peniaze. Hm. A to myslím rovnú nulu. Hm. Jak môžem vychovať deti tak, že nemusím na to minúť vôbec žiaden čas a ani vôbec žiadne peniaze. No. Teda, že nepotrebujem. O, tak to je, za, to je veľká záhada, ale vás nechám Áno, mesiac. to je dobrá uputávka. to, to si urobil dobrú reklamu teraz na reláciu. Znie, znie, to, znie to ako evidentná nemožnosť. Znie ale, to provokatívne. Ale veda zistila niečo iné. <laughs> Takže to bude veľmi dobrý dôvod na to pozvať deti do našich životov, lebo tým vlastne Zruším výhovorku času a peňazí. A, a možno potom dokončím tý, ten, ten, tie, tie orientácie rôzne, mm. pohlavné. To by vyšlo až na júl. Dobre, no však to sa dohodneme. Aký tam bude, lebo však budú aj letné prázdniny, tam možno budeme musieť trošku aj sa tomu prispôsobiť. Ale v každom prípade teda už júnovú reláciu si avizoval, pretože termín podal 14. júna, to bude vlastne tak približne zhruba o mesiac, takto v sobotu. No dobré, Emil, tak podarilo sa nám seriál o podstate progresivizmu uzavrieť a teším sa teda na radosnejšiu reláciu s tebou o mesiac. Maj sa pekne, do počutia. Dobrú noc prajem všetkým. Emil Páleš, sofiolog, sa s nami rozlúčil a v tejto chvíli sa s vami lúči z bansko bystrického štúdia. Aj Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Láska, viera, nádej Tak ešte skús pri mne chvíľu deň Neber mi viac, ako vládeš dať Vráť sa k mojim dverám Klopať môžeš zabudnúť Buď presne tá Nezomieraj Vieke Žil mi blúd bien. okien strhni závesy, iba ty máš silu tu ešte skús pri mne chvíľu stáť. Láska, viera, nádej, yeah, yeah. neber mi viac, ako vládzeš dať.